bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slze, děkuji, ty naučí mne citu. Živým již, živým již žalují a křičí, po souci to děkuji, děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači. Stanislav Novotný zdraví srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takzka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, či o jejich fatálnosti, či naopak možných eh, reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a proto si dnes budeme povídat s Jánem Šafinem. A vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysílač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101. 0101. To samozřejmě platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810101. Ján Šafin, historik, teolog a kněz. Dobrý večer, vážený Jane Šafine, vítám vás srdečně na našem váženém svobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn. Dobrý večer, dobrý večer prajem, dobrý večer přeji, takže teším se, že můžeme se tu nás účastnit tohto rozhovoru. Pane Jene, eh, jak bylo u vás, když jste se narodil ve vašem rodišti Sobrancích, jak na vás to úžasné místo na hranicích někdejšího Československa působilo v době vašeho přivykání světu? Kdo a... dále ovlivnil vaše další směřování? Čímž mám na mysli rodiče a všechny ostatní, kteří vás obklopující osobnosti. A kdo to byl ze světa minulého, geograficky vzdáleného? No zkrátka, kudy se prodírala vaše životní cesta a jak jste našel své povolání? No, je to, uh, je to dlhý príbeh, ale ja musím vyrozprávať veľmi stručne. Narodil som sa teda v Sobranciach 28. novembra 1967, čiže čo chvíľa by som mal mať 58, keď dá Boh. No a toto naše Big City, toto veľké mesto e, pri hraniciach Sobrance, Dneska naši moji kamaráti to nazývajú, keď vidia ako značky SO, idú auta, ktoré chodia väčšinou dosť rýchlo, tak uh, nazývajú, že už idú somáčania. Takže, <laughs> takže, takže takto to volajú. No, ja som Ty sa taký na východe iba... Afriky, třeba. No jo, jo, jo, jo. Takže, no, <laughs> takže, ale my si to to je vlastne to sociálne, keď odbočím hneď na začiatok, na začiatku teda. V, uh, to je vlastne dané tou geografiou, že vlastne títo ľudia, ktorí sú na konci republiky, tak samozrejme, že idú rýchlejšie, lebo sa vždy ponáhľajú, musia sa ponáhľať domov. On nejde proste z Prahy do Bratislavy, alebo ja neviem, z Trenčina do Bratislavy, alebo ako on musí ísť celú republiku. A máme tu krásne diálnice po Slovensku porovené, podarilo sa ich to veľmi dobre zrealizovať včas a pekne, takže to premiesnenie z Bratislavy do Sobraniec nejakých tých 450 alebo 80 kilometrov je veľmi rýchle, ako teda. Áno, takže e, vďaka tejto tejto technickej vyspolosti po dnešnej revolúcii, ktorá tu prišla, podarilo sa tieto diálnice tu vystavať do pozoruhodnej podoby. Myslím to samozrejme ironicky, lebo je to strašné. Tieto cesty sú tu takedy tak hrozné na tú Ukrajinu, je toľko aut, že a nie je tu, cez prakticky prechádzajú popri meste Michalovce, v ktorom žijem, respektíve takmer cez mesto Michalovce, lebo Močarany, Močarany a tá oblasť sú súčasťou a to je teda, to je teda održku teraz. Takže je to obrovská, nezod, obrovská nezodpovednosť aj tohto, aj štátu, aj všetkých. To je jedno, či, je tam, či ktorý tam bude z týchto politikov. Všetci majú plné ústa reči, ale tak, skutek utek. No dobre, no a každé vrátim sa teda na, k tomuto, čo som začal hovoriť. Narodil som sa v Sobranciach, preto, lebo myslím, že to bolo tak, mama mi rozprávala, že keď prišla z práce, bola krajčírkou, a myslím, ani te, e, pôrodné bolesti v tej dobe, 67, 68 a ďalšie tie roky, sa rodilo veľa detí. Takže v Michalovciach asi myslím, že nebolo miesto v porodnici, tak rýchlo išli do Sobraniec, no a Eh, tam mama hovorila, že tam bol výbor, výborný lekár, porodník, myslím, že sa volal Andreas, mal také zvláštne priezvisko, bol to, uh, bol to lekár Žid, ktorý potom v 68. odišiel, vraj mal potom veľkú kliniku v Níchove, ale mama hovorila, že bol výborným lekárom. No, takže narodil som sa toho 28. novembra, potom 67, no ale ďalej rastol som v dedine Jousa, Jousa pri Šírave, pri zemblízkej Šírave, ako sa vlieva spod Vyhorlatu potok e, z prameňa, ktorý vyteká spod Vyhorlatu E, priamo do Zemplínskej šíravy, je to vlastne hlavný mhm. prítokový zdroj Zemplínskej šíravy, takže rastol som e, v oblasti, e, ktorá bola veľmi pekná. Musím povedať, že detstvo bolo nádherné. To je mhm. jednoducho, my sme nevedeli prakticky letné prázdniny, čo robiť skôr. To je jednoducho, išli sme, hrali sme futbal, no o športe nebudem rozprávať až tak podrobne, ale v tej dobe to bolo normálne všade, ale išli sme buď do lesa pod Vyhorlacké vrchy opekať alebo chytať struhy, alebo sme išli v Šírave sa kúpať, tam boli ešte také rybníky, starší chlapci dávali pozor viac menej na nás, aj tak nás učili plávať, že nás pohádzali do veľkej vody a keď sme sa topili, tak nás vyťahovali za vlasy e, z vody, no a tak sme sa naučili plávať, to bol plavecký výcvik. No a e, proste detstvo bolo prekrásne, lebo z jednej strany rovina, z druhej strany hory a oblasť, ktorá je naozaj teplá, na slovenské pomery je teplá, pamätám si, bolo množstvo ovocia, množstvo ovocia, stromy boli obsypané slivkami, ringlotami, žlté ringloty, tie, potom farebné ringloty, hrušky a tak ďalej, marhule a podobne. Takže e, v, tá úroda ovocia bola vtedy nepomerne lepšia ako teraz. Toho, tých sliviek bolo každý rok neuveriteľné množstvo, napríklad sliviek. Takže v takomto prostredí som rastol, v, prí, spätý s prírodou, keď to tak mám povedať, až do 13. roka svojho života, Eh, ako 13 ročný som bol prvýkrát v Bratislave, to sme mali školský výlet ako v 8 ročníku na Zlaté piesky. Ja som sa tešil na Zlaté piesky, že čo to bude a potom som videl, že to je menšie ako, ako Josanský rybník. <laughs> No ale, no takže tak, to bolo také malé prvé, malé, malé, maličké rozčarovanie moje, ale ináč bolo tam pekne. No a potom som už išiel na gymnázium do nášho veľkého mesta, do Sobranie, Takže tak som sa dostal zhruba z tej strediskovej obce Jousa s približne tisíc obyvateľmi. Som sa dostal potom už do väčších, väčšieho tohto, ako by som povedal, uh, obsadenia, obsadeného územia uh, do mesta Sobrance. Tam som chodil na gymnázium, a e, proste do začiatku som si e, prvý týždeň musel zvykať na to prostredie, lebo ja som de facto z tej dediny nikde nebol. Ja som nikde sa z nej nevzdialil, žil som v tejto dedine, ako v 19. storočí možno, ako pokiaľ ide o cestovanie. A e, vlastne ja ako som ten ďalší kraj ani tak veľmi nepoznal. O, popri Štírave to áno, to, lebo to sme mali bránu. No ja som tam vždycky na toho genia loci, že jo? to znamená, že právě je asi v tom bylo důležitého, že jste zústal vlastně v té oblasti možná a říkáte 19. Ano, století ano. a tak dále. Jestli to všechno jako, jako vás nějak, já nevím, třeba konzervativněji utvářilo, no, než jste teda se rozhodl, ale ešte ste se rozhodl za normalizace, že budete, že hm, budete směřovat eh, do duchovního světa to teda nie je to, vôbec, vôbec som s týmto duchovným svetom takto priamo nemal nejaké spojenie, poviem to takto. Ja som, e, keď som tam teda rastol, e, teda v Jouse a potom som išiel na to gymnázium do Sobranec, keď už som... No, počkejte, pokrat... jenom v 88. jste potom nastoupil na pravoslavní, ano, pravoslavnou ano, teda ano. fakultu. No, no, no, tak to, to teda tak poviem, proto, jsem ptám, jak jste se k tomu dostal, protože to byl ještě 88, no, to ještě byl e, hluboký socialismus, nebo no, už no. houtící se, tak. No ja powiem to tak to. život pri Širave to bol život e, Ameriky. To bolo presne, my sme žili, naozaj tu bolo množstvo turistov, takže ja som bol zvyknutý potom na pohyb. Miloval som diskotéky, raz som tancoval. Takže uh, môj, môj ten život prechádzal v takom e, veľmi, uh, by som povedal, veselom duchu, alebo neveselom duchu, ale zábava, stretnutia a tak ďalej. Ale zároveň som aj rad čítal, to je pravda, hlavne to bol družné romány a cestopisy a tak ďalej, čo mi prišlo pod ruku. Tak to som čítal a veľa som nad tým premyšľal, ale od, od mojej babky, ktorá zomrela, keď som mal 10 rokov, to bola vlastne jediný zo starých rodičov, ktorého som poznal, eh, som si vypočul veľmi zaujímavé rozprávky, ktoré sú pre Slovensko typické, ani tu nikde nie sú zaznamenané, neviem, skáďal pochádzali, z akého prostredia, nech či z Balkánu, či z Blízkeho východu, neviem, proste mali niekde inde koreň, boli to veľmi zaujímavé, až eh, desivé rozprávky, ktoré som strašne rád počul, ktoré si myslím, že formovali moje mytológie vedomie, <laughs> keď to tak mám povedať. Aha, aha, El, El, El, Eliadovský, Eliadovský, lebo pamätám si, keď som k nej išiel večer, že by mi rozprával tie rozprávky. Možná až Gogolovský, ne, třeba. Áno, áno, áno. Takže, takže potom som No a potom, potom sa stala taká, proste život sa menil, nebudem to detálne rozprávať. E, jednoducho na gymnáziu bolo fajn, boli sme dobrá partie, chcel by som išiel na, na, na lekárinu, ale ja som sa nechcel tak učiť zase a nechcel som, ja som sa chcel oženiť, ja som chcel ísť hrať futbal alebo športovať, milujem som šport a ten milujem dodnes ale, e, ale hlavne ja som miloval bojové športy a žiaľ toho čas mi nechcel dovoliť ako box do posiaľ, musím si pozrieť sa, ale keď je dobrý nejaký zápas, ale ako je to síce neveľmi duchovné, ale proste každý si myslí, že box to je iba nejaký punch, ako Američania hovoria. No, ale každopádne Stala, stali sa isté okolnosti v mojom živote také, e, ktoré e, ma nutili zamyslieť sa nad tým, čo sa okolo mňa deje. Jeden môj spolužiak išiel na Karlovú univerzitu za lekára a keď bol na skúškach, tak boli sme najúžší kamaráti na gymnáziu, volal sa Janko Hlivák, e, lekár, lekárom je v Čechách, mi hovorí, že písal mi tu teda list Prahy, že ako chod si Johnny, on volal Johnny, chod si pozrieť, uh, chod si pozrieť film Dobrateľa stratené archy, to je niečo pre teba. No tak šiel do kina Michalovce veciach a ja som bol nadšený z toho filmu. Proste ja som tam čo si našiel nejaké z toho svojho e, mytologického vedomia. Ja som bol proste nadšený, tak som chcel si ich druhý deň pozrieť znova, ale boli listky vykúpené. <laughs> Michal Zia, kine No, každopádne to bol prvý impuls smerom tomu, aby som sa začal tými otázkami zaoberať. A potom už, e, potom som ale, e, no dal som si žiadosť na bohoslovenskú fakultu, lebo sa stali isté veci, to by bolo na dlhé rozprávanie a dosť je to tajomné, takže neviem, či, či by sa to hodilo tu, aby som o tom rozprával. Jednoducho, dal som jeden sľub vtedy, stali sa isté veci také, ktoré sa vyseli s mojim otcom, so všetkým možným, že keď, e, poviem, to takto, povedal, bolo to v septembri 86, na začiatku septembra, proste môj otec sa nevrátil z lesom, bol zvyknutý niekedy zostať spať v lese preto, lebo ako dieťa, ako chlapec sa počas druhej svetovej vojny skrýval v lese a bol zvyknutý na les. No a teraz, keď, a teraz, on ako, to si stalo sa, že keď zostal v lese, prišiel skoro ráno, on tam vedel prespať, bol na to zi... A vtedy sa nevrátil, ja som brigadoval v polospodárskom nákupnom závode v Sobanciach, pardon, v Michalovciach a Eh, keď mi zavolali, že sa nevrátil, išiel som domov, to už tam oplakávali, že zomrel, ja som ho išiel do lesa hľadať, ja som zavolal, som povedal, pane Bože, keď ešte dáš 10 rokov od celý život, tak pôjdem na teológiu. Ale, to už, ale ten impuls už tam bol daný udalosťami predtým, mm. e, známosťou z diskotéky a taktiež z Prešova a taktiež aj, eh, aj tým filmom Indiana Jones. No, oca som našiel e, veľmi rýchlo na to. No a môžem povedať, veľmi stručne to zhrnie, môj otec zomrel 3. E, septembra 1996. Takže toto bolo začiatok septembra 1986. Presne deň si nepamätám. 10 Aha. rokov. Boh slovo dodržal a musel som ho dodržať, to som potom aj ja. Ale tak to, to poviem. Síla, a, no to je sila, to je sila, to je sila. Alebo ja som s tým nemal nič spoločné, ja som na teológiu nechcel ísť, nechcel som s tým mať nič spoločné s kňazom, s teológiou. Proste nechcel som s tým mať nič spoločné, mňa to nezaujímalo. Kňaz, to je úplne augustinovský príbeh. <laughs> No, no, no, asi tak. Čo? Kňazi, no, no, no, no. Kňazi na mňa nerobil nejaký boh, nejaký dojem, že teraz, ako ja som bol zvyknutý, otec bol, môj, bol, bol chlap, ktorý e, bol v tej dobe silným fajčarom 40, 50, 60 cigariet denne a keď išiel k zubarovi a zubar mu nechcel vyťahnuť e, zuby bez injekcie, tak si ich vyťahol sám. Takže jednoducho, lebo nechcel injekciu, lebo nemohol potom fajčiť, keď mu strpli pery. Takže asi takto to bolo, no a ale keď som narukoval, prestal fajčiť z dňa na deň. <laughs> to bol tiež 10 rokov do smrti, už potom nefajčil. Takže udalosti boli veľmi, veľmi, je to veľmi bohatý a veľmi zaujímavý príbeh, ktorý ja mám v hlave svojej, mhm. veľmi dobre zmapovaný a pamätám si ho. Každopádne, Počas vojny základnej vojenskej služby narukoval som do... Dali mi na výber. Povedali, vyber si, kde chceš, ale musíš ísť do armády. Lebo ja som najprv sa postavil proti, že nepôjdem. Druhý deň ma volali, potom mi vyhrážali prokurátorom a tak ďalej. No nakoniec som to zobral, dali mi na výber celo Československa. Tak som išiel do Senice nad Mijavou, vtedy som mal takú kamarátku pri Senici z Mijavy konkrétne, tak som si myslel, mám tam kamarátku tu na Širave, tak, no ale na vojne sa ukázalo, že romantika skonte, skončila. No a, ale prišiel, proste dostal som sa zasa na útvar, ktorý boj bol výborný. Preto mal som moji starí vojaci, tzv. súpráci, mazáci, v tej dobe to bola dvojročná vojenská služba základná, boli väčšinou, ktorí neurobili katedru, starší chlapci, chlapi. E, ja som mal 18 na 19 rok v tej dobe, a oni boli, čo viem, niektorí 24-25 rokov, pamätám si, Ivo Míček z Olomovca, vynikajúci, veľmi učený človek, matematik, alebo eh, Mihok eh, z Osanice, skvelý človek. Proste bolo tam veľa takých Stano Novosad z Bratislavy, um, tiež 24-25 rokov má zhruba, boli 5, 6, 7 rokov starší, niektoré viacej odo mňa, ale boli to ľudia, boli, ktorí boli kultúrni, boli inteligentní. Výcvik bol výcvik, ten bol, ten bol tvrdý, to nehovorím, ale nezažil som tam to, čo Rusi nazývajú dedovšinou. Proste nezažil som tam šikan, alebo šikanu. Mm -hmm. A mhm. proste toto nie. Bol, zažil som výcvik, áno, výcvik bol tvrdý, prvý mesiac som si zlepšil čas na 1200 metrov o minútu a 5 sekúnd, to si dodnes pamätám. Ale, ale ale nie ponižovanie osobnosti. Trošku sa náznaky tam objavili, ale u nás boli viac menej všetci. Ja som bol samohybný húfnic, gozdíkov, takže e, museli mať minimálne maturity, trebalo tam vypočítavať na nepriamu strebu, keď sa išlo na, na, na cvičenie a tak ďalej. Čiže e, niečo trebalo mať aj v hlave k tomuto. Takže vojna bola zaujímavá pre mňa. Prosta, v podstate my sme, sa tam, sme si tam vytvorili taký svet vo svete. Niečo podobné, ako keď ste videli, ja som ho videl tento film pred nejakými 53 rokmi naposledy, e, alebo 51 rokmi, áno, 51 rokov naspäť, e, keď som mal asi tuším 6-7 rokov, e, Pahorok zo Seanom Connerym. Takže mhm. eh, keď to si pamätá tento klasický film Pahorok, tak to sa v podstate, alebo nie Kráľ Krísa, to bol Kráľ Krísa, pardon, nie, nie Pahorok, ale Kráľ Krísa americký amerických počas korejskej vojny. No to som tiež videl pred viac ako polstoročí. A vtedy býval som e, vlastne pri kine, to bol starý židovský dom, v ktorom bolo kino a tam som od detstva chodil, takže videl som všetky tie klasické filmy a tak ďalej, tam sa to nekontrolovalo, či mám 5 6 rokov a idem na Pahorok alebo na Kráľ Krísa alebo na neviem čo. No takže v podstate v, na tej vojne som pochopil, ako sa môže vytvoriť ten svet vo svete. V tých kasárniach sme si vytvorili svoj taký vlastný mikrokozmos, povedzme. A boli sme veľmi dobrá partia. To za nech... A ja som sa tam hlavne naučil veľmi takej tvrdej disciplíne. No, tvrdej. Naučil som sa tam disciplíne, povedzme to takto. No a potom, e, potom keď som išiel na posledný opušťák z vojny, a viem, že nám nechcel dať veliteľ, že sme v podstate ten systém padajúceho tak trošku narušili, tak e, dostal som zo štábu kamarát mi zavolal, máš tam jednu za výcvik, jeden opušťak, rýchlo ten ho podpíšem a choď. Tak som rýchlo zobral ten opušťak, to bolo koncom augusta, prišiel som domov a príde pri domov moji rodičia zbierali ovoci akurát tam jablka, čo boli prekvapení, že som došiel a, a hovoria, že to som nenapísal, alebo čo ja hovorím, tak nebolo času, som sa dostal na poslednú chvíľu proste prišiel by som skôr ako list, aj som prišiel. No a e, mama hovorí, bol tu otec Choma. A ja hovorím, čo to je vlastne. Ja som nevedel, čo to je otec Choma, či to je osoba, či to je vec, či čo to je vlastne <laughs> otec Choma. No. A mama, mama ho poznala, to bol ktorý ešte žije, mal 93 rokov, tuším. A on prišiel, že či mm, aj, e, išiel do poruby pod Vyhorlatom, to je susedná dedina, kedy si nemecká poruba pred vojnou, a keď išiel naspäť, že sa zastaví. No a prišiel práve vtedy, keď ja som, on nevedel, nikto nevedel, že budem doma. Nepamätám si, že by bol dovtedy u nás niekedy pravoslavný kňaz. Myslím, že nebol. No a tak e, ja, že som s ním rozprával, no že som hovoril, že po vojne pôjdem na teológiu. A ja som sa chcel tomu vyhnúť, si myslím, dva roky vojny už tam, teda na teológiu. Mm. Trošku som bol z tej vojny predsa len divší, poviem to tak. A, a teraz som si hovoril, akú teológiu tam mňa na kašlem teológiu alebo na čo iné, tam nepôjdem nikde. Ako bolo to také obdobie zvláštne pre mňa. A, a on, no, že vtedy som hovoril. A ja som si spomenul na ten sľub, ktorý som dal Mm. Myslím si, no keď dá Boh 10 rokov svojho života, tak prežil to vtedy musím. No tak som šiel na, teda, hovorím, no dajte mi na rozmyslenie jeden deň, druhý deň som prišiel do Michalovec na ten úrad. Tu tri hodiny sme rozprávali, ja som ich presviečal, že to sa nehodí, že ja proste, ja som mňa zabaví šport a ja som bol dorastenecký alebo aký majster Slovenska v cyklistike. Hovorím, dobre, ale mňa baví box a nie cyklistika, alebo to ja neviem, to, to je úplne iné. No a tak ďalej, takže <laughs> debata bola debata a potom mi hovorím, no povedz definitívne rozhodnutie, ideš, neideš. Ja som povedal nakoniec, no dobre, idem. No takže ešte som sa vrátil do armády, potom som dodatočne robil príjimačky, nič som nevedel, absolútne nič som nevedel. Dali mi tam, hovoria mi, že tu pôjdeš na skúšky, to bude všetko také light, v pohode. Nič sa, ja hovorím, však ja nič neviem. Ako doma sme mali maďarskú Bibliu po dedovi, ktoré boli odložené peniaze. Takže to bolo všetko, <laughs> hovorím, ako maďarsky som, ja už nevedel. No si myslím, no čo mám teraz ja robiť tam, Ja prídem na tie skúšky, prídem na tie skúšky a oni mi že nič, nemusíš sa pripravovať, bo tých študentov pravoslavnej na pravoslavnej bolskej fakulte horizonte bolo žalostne málo. A teraz ja som teda dodatočne robil v októbri tie príjímacie pohovory a ešte s jedným synom kňaza, E, ktorý bol na to pripravený viac menej, ten nechal vysokú školu, na ktorú sa predtým pripravil, ešte s jedným chlapcom od Starej Ľubovne. A teraz sme, e, teraz sme tam boli, no ale oni boli takto, oni boli aktívni, ja som s tým nemal nič spoločné, pre mňa to bola teraz incognita total. Takže teraz si vravím, no čo ja teraz, mne hodno sa späť nejakú cirkevnú pieseň na skúškach. Ja hovorím, tak ako ja ešte neviem, to som tam spieval nejakú ľudovú pieseň. <laughs> Máme tam, a oni hovoria, a oni tak po rusinsky hovoria, že holos majet. No a teraz ako, <laughs> že teraz, hlas má. No a teraz to tam, ešte dačo sa ma tam pýtali, pamätám si, ja som vôbec, vôbec bol som totálne vedel, si myslím, bože môj, do čoho ja to idem teraz, však ja to, to je úplne trapas, nič neviem. Hambil som sa ako, no, ako zbytý pes. A tak, takže, no dobre, prijali ma, išiel som ešte každý týždeň, som chodil na vojenskú správu, ma tam lámali, aby som podpísal, ale bol som, no, môžem povedať, že bol som dobrý vojak, bol som, mal som jednotku triedu zorného vojaka, čatár som bol proste, teraz mám v podstate hodnosť e, podporučíka, takže ako dva roky e, presviečali ma, aby som podpísal vojnu veľmi, že no, ale nebudem to komentovať, ale jednoducho vzývam vzťah k tomu vojenstvu isté, to poviem dodnes, doposiaľ, doposiaľ tie systémy, aké sú vojenské, mám dobre zmapované. Ale, ale v, no nakoniec som tam šiel a prvé dva mesiaci si myslím, ja som, pam, pamätám si, prvá hodina cirkevne slovanského jazyka a hovoril mi vtedy, tej už je nebohý kňaz eh, Jan Jacoš, otec Jacoš hovorí mi, no či, čítajte, on tak po rusinsky mi hovorí, brate, čítajte. A ja hovorím, preto pozerám na tie titly rôzne nad, tými, nad, tými, na to azbukou, si myslím, že neviem, bože, čo to znamená tieto chrobaky tu na, na tejto. No takže potom mu, uh, potom mu hovorím, ja ne, ale hovorím, vy neviete? Hovorím, no neviem, ja to vidím ale neviem, či prvýkrát v živote, alebo rozhodne vedome e, prvýkrát. Možno som to videl predtým, ale som tomu nevenoval pozornosť. No takže začal som potom chce rozprávať do ja to si nechám, to ja proste na to vôbec nie, že nemám ani čo, to, to, to, všetko ma to tak odrázalo, ale v novembri, listopadu 88 prišiel otec Pavel Aleš, ktorý žije pri Olomovci, ešte chvála Bohu žije, tak eh, prišiel s ním, myslím, on bol vtedy mesiac alebo koľko v eh, Grécku on je pravoslavný kniaz, teológ a človek, ktorý je veľmi učený, jeho otec bol, tuším, Axman, oni sa pôvodne volali Axmanovi, meno mali Axman, on mal blízko k biskupovi Gorazdovi a vlastne k tým kniazom, ktorých mhm. pobili potom kvôli Heidrichiade. Takže e, a on mal známy prednášku z uh, histórie, jej církevné dejiny a tá bola skvelá. Proste vtedy sa vo mne prebudil ten záujem. Zrazu som našiel niečo, čo ma zaujalo. No a postupne, postupne on tam prichádzal každý týždeň učiť na 3 dní do Prešova, útorok došiel, do štvrtku, niekedy do piatku bol. A ja som každý večer, keďže ten seminár sme mali spojený spolu so školou, tak som chodil k nemu posedieť a on, ma, on mi potom tam, ja som mal milión otázok, lebo pre všetko bolo pre mňa nové a zaujímavé a niektoré sa mi objavovali veci také, ktoré som z minulosti ako keby nejakým spôsobom tušil a nevedel, čo to znamená. No a on mi to všetko viac menej zodpovedal, robil mi čaj a tak ďalej. Bol stal sa de facto môjim druhým otcom. A tak som zostal na tej fakulte a zrazu po pol roku sa niečo, nie po pol roku, trošku skôr po zimných prázdninách sa niečo prelomilo vo mne a ja už som teda už sa rozhodol, že na fakulte zostanem, neopustím ju. No a začalo moje, moje potom uh, dosť no. intenzívne štúdium tejto fakulty a tak tak sa to celý ten příběh potom rozběhl. Já vám strašně děkuji, já hodně nedýchám, protože to je, to je tak fascinující příběh a vy nádherně vyprávíte, takže, takže eh, moc děkuji, ale pojďme to trošku zkrátit, abychom se dostali na ta témata, protože tam, tam by budete stejně košatě vyprávět a abychom to všechno <laughs> stihli. Dali jsme si ano. docela uh, eh, rozsáhlý, uh, nebo vytvořili jsme si vlastně rozsáhlý rejstřík jako možností, kudy se, kudy se vydáme, <laughs> ještě potom vyprávění z toho vašeho života, ale abych, abyste teď zkusil uh, jak si ve stručnosti říci, jak, si, jak jste se nakonec stal tím knězem až profesorem od té královny společenský věd historie až po e, filozofii e, a trošku ta hlavní témata popsal a, a pak už se pusme e, do m, hm, toho, co jsme si, co jsme dali teda, teda do, toho, do, toho, do té upoutávky, kde jste byl tak ano. velmi skromně, e, skromně představen, přestože ten váš e, záběr je obrovský. Tak, viete čo, už Uh Knezem som kniezem, alebo kňazom teda, som nechcel byť. Nechcel som byť, lebo som hovoril, to proste, je to veľmi aj zodpovedná a tak ďalej. Ja som, vo mne je, ako poviem to, tak je to aj pozitívne, ale skôr je to negatívne. Ja trošku ten liberalizmus mám vo svojej duši v tom zmysle, že um, ja som veľmi tolerantný, pokiaľ ide, máš takýto názor, máš taký, dobre, rob si čo chceš, daj mi pokoj, poviem to tak asi ľudovo. Ale, ale ono to tak nedá sa, nedá sa takto fungovať, proste je to ako s deťmi, ako by sme sme povedali deťom, no robte si, čo chcete a raz, môžete raz, ako chcete. Tak sa to nedá, proste tak toto nefunguje a tá sloboda každého z nás sa bije so slobodou druhého z nás, tak som potom pochopil, že sloboda, bol som veľmi aj agilný počas dnešnej eh, revolúcie, musím povedať, a vítal som tieto zmeny eh, všetkými desiatimi a myslel som si hurá, fa, fa, fa. Ako, dobre, prišlo veľa pozitívnych vecí a každé obdobie má svoje, nebudem to teraz, teraz zatracovať, a, lebo vždy máme tú tendenciu, že to, čo bolo niekedy, budeme viacej potom... Eh, chvála Bohu, tak sme ustrojení ako ľudia, že nepamätáme si tak na to zlo, a keď si ho aj pamätáme, tak už nie tak intenzívne, lebo keby nám Boh dal tú pamäť takú, aby sme si toto zlo tak dokázali vybaviť a prežiť, ako keď v tej chvíli, keď sme ho prežívali, tak nás to bude zožierať, nás to zničí. A tak to je tak ako s bolesťou. Boli vás zúba, alebo ja viem, budete mať kameň v obličke a tak ďalej, strašné bolesti zažijete o 10 rokov, keď už to bude potom, to viete, že ste mali túto bolesť, ale neviete ju už prežiť, lebo už ju nemáte tú bolesť. Už viete, viete to iba už ako fakt, že bolel ma vtedy zub, mal som zapal nervu, teplotu z toho, alebo ja neviem, alebo musel som ísť na pohotovosť s obličkou preto, lebo uh, mal som taký silný záchvat, uh, kameň mi tam upchal tie kanáliky a tak ďalej. Čiže už si to nevieme vybaviť, lebo keby sme to znovu a znovu prežívali, tak nás to bude zožierať do nekonečna prakticky. Takže chvála Bohu, tak je to aj s tou históriou, že viac menej prirodzene si potom spomíname vždy na tie lepšie udalosti, konštatujem aj to, čo sa stalo zle, ale a potom vidíme to, čo sa deje v dobe, ktorú prežívame a tak to samozrejme potom e, výrazne kritizujeme a hovoríme, bolo to lepšie. Svojím spôsobom aj bolo lepšie, určite spoločnosť bola súdržnejšia a tak ďalej. Na druhej strane to informačné pole dneska sa nedá porovnávať s tým, čo bolo kedysi. Dobre, každá, každá doba má svoje E, pro et contra, ale ja som mal na, e, nátoru takú, že som mal ten sklon k tomu liberalizmu veľký, až keď som, až som nakoniec pochopil, že vlastne sloboda môže byť iba slobodou od hriechu. A rovnosť je možná iba vtedy, keby sme boli všetci úplne, úplne žobráci. Nemali by sme nič, tedy môže byť rovnosť. A pokiaľ, e, pokiaľ uh, my 8 miliard ľudí bude mať uh, nula na konte, bude mať nulu a potom 8 miliard prvý bude mať 2 eurá, tak už rovno skončí. Takže asi tak to povím s tou rovnosťou. <laughs> Takže... Dobře, já bych se ještě potom eh, na chvilku vrátil, ale eh, nej, nejprve má samozřejmě přednost celá ta chronologie, eh, co jste v životě dělal, a zažil, ale to bych poprosil už jako v nějaké stručnosti a pak bychom se ještě mohli na chvilku vrátit jenom k tomu hodnocení právě to veliké očekávání od těch změn, od převratu v tom roce 89 až tedy po tu, po tu současnost. Ale to bych jako jenom potom velmi krátce, protože jsme si vytkli nějaká historizující témata a zároveň bychom jsme se chtěli podívat také na ten východ, jak jsme si říkali, e, Ukrajina a tak dále. E, současné jaksi dění okomentovat na, na základě e, tedy toho, co se událo hodně dávno a co nějakým způsobem jaksi velmi, e, velmi intenzivně sahá do současnosti. Takže já bych jenom teď poprosil všechna ta témata, jestli byste, nebo ta nejdůležitější, která jste v tom životě mm, jak, nějakým způsobem, e, kdyby v deseti minutách jste to dokázal reflektovat. Dobrý. mm-hmm. Mhm. Mm-hmm. No jo? takže Eh, keď som keď som začal teda na fakulte študovať, veľmi ma zaujala napríklad na začiatku indická filozofia, vôbec India. Peter Veselý, je môj kamarát dobrý, určite už je neboštíkom, bol to starší pán v tej dobe, on ma uviedol do mnohých vecí, on sa vyznal aj v ezoterike, musím povedať, on mi hovoril aj o spisovateľoch Modrej hviezdy, ja som si potom kúpil Gustava Majeringa, Golem mhm. a neviem ďalšie, Jasne. ďalšie diela, proste som to, som to čítal, proste hltal som to, mal som tedy takéto ezotericko-indické obdobie, to bolo koncom prvého ročníka, začiatkom druhého veľmi ma to zaujímalo. E, prvá, poviem, prvé, čo ma zaujalo, bolo židovstvo. To je ako, otvorene to takto poviem. E, starý zákon, židovstvo, jednoducho s tým som bol nejako tak piaty veľmi, veľmi silne v tom zmysle záujmu, tak to poviem. No a, ale popri tom aj tieto, e, tieto tu boli záujmy. Potom toto obdobie takého indického okúzlenia záujmu aj o, aj o teozofiu, Helenu Blavacku, e, Annu Besant, e, potom o Krišnamurtyho a o potom nakoniec ohnutie e, antropozofické s Rudolfom Steinerom a tak ďalej. To všetky tie obdobia som si prechádzal, je to aj, viac menej aj v mojich knihách zaznamenané. Takže takto som išiel ďalej, potom zaujímal ma vzťah islamu a marxizmu veľmi napríklad v súvislosti s Líbiou a niektorými severoafrickými štátmi, kde, kde to prepojenie bolo pre mňa také zvláštne. A e, mal som obdobie, no a samozrejme, a do toho ruská religiózna filozofia, hlavne Vladimír Soloviev. Toto má, mhm, tá, no, to bolo, to bolo asi, to bolo asi, to bolo asi najdôležitejšie. To sa nedá pomenúť. No, áno, to sa bolo asi najdôležitejšie, čo sa stalo, preto lebo otec Aleš e, vydal vtedy knihu s jedným kňazom Velikaničom Imrichom, tiež už nebohým, e, e, úvod do dogmatickej teológie. A v tomto úvode do dogmatickej teológie z roku 89 boli spomínané mená ako Šimon Ludvigovič Frank, Nikolaj Berdiajev, Sergej Bulgakov, Pavel Florenský, Georgi Florovský, Nikolaj Losky, Vladimír Losky a teď. Proste mená, ktoré som dovtedy nepoznal. Ja musím povedať, povedať ešte k tomuto, dodať teda, Eh, eh, aby som nezabudol, ja som bol pred eh, týmto pomerne rusofób. Jednoducho mal som obdobia rôzne, ale viac menej bol som, bol som veľmi proamerický, bol som veľmi prozápadný, proste tento svet som miloval a tešil sa na ňo a viac menej ten ruský svet som podceňoval a tak ďalej. Aj keď bol komunizmus, tie obrazy o Rusku boli skreslené, aj keď zažil som ruských vojakov, ktorí boli vynikajúci vojaci, to musím povedať. Takže teraz a neboli vôbec to nejakí zabíjaci, alebo neviem, ako ich predstavujú, ale E, v podstate ten ruský svet nebol môj svet. A zrazu som zistil, že ten ruský svet je oveľa väčší, než som si ja myslel. Je oveľa farebnejší ako fotky z Gulagu, čiernobiele, zo soloviek rozbitých a tak ďalej. Že je to svet, ktorý je oveľa, oveľa Ehm, menej, alebo je mi tak neznámy, aby som bol presnejší, začalo ma to strašne pohľcovať a ten e, otázka všejednoty, všejedinstva Vladimíra Solovieva, otázka Sofie, mudrosti Božej, chokmach a tak ďalej. To všetko ma začalo tak vťahovať, e, úplne ma to vťahovalo, žil som tým a tomu som sa venovala, v podstate venujem až dodnes, aj keď s nejakými prestávkami, alebo nie, možno tak intenzívne, ale stále. A tam veľkú úlohu zohral práve otec Pavel Alež, aj moja diplomová práca bola venovaná otázke vlastne Vladimír Soloviev a filozofia jednoty. No a Popri tom som sa ešte zaujímal aj ten vzťah pravoslávie, čo je to pravoslávie a tak ďalej, lebo nevedel som, čo je to pravoslávie, vôbec som nevedel a viac menej ruská viera sa hovorila a tak ďalej, no a bolo pre mňa pozitívnym zistením, že vlastne Gréci sú taktiež pravoslavní, alebo Rumúni, alebo Gruzini, no a tak začal som sa zaujímať o, tých, o tie cirkevné dejiny stále intenzívnejšie, prečo je ten rozkol, prečo vznikol rozkol. Pamätám si, že veľmi ma zaujalo hnutie pelagianizmu na západe e, írskeho mnicha Pelagia z prelomu 4. 5. storočia, a taktiež jeho vzťahu k nestorianizmu na východe, potom hnutie donatizmu prvého veľkého cirkevného rozkolu e, v cirkevných dejinách, ktorý vznikol na začiatku 4. storočia. Mám o tom knihu, ktorú som napísal pred 28 rokmi alebo 9 rokmi a doposiaľ nepublikoval. No a potom e, do toho ma začala, začali zaujímať otázky únie, lebo formálne som vyrastal ako grecký katolík. Formálne, lebo to proste nejaká taká intenzivita to nebola. Uh, no a prečo? Nevedel som, že také tie spory sú pravoslávie, grecko katolícia alebo únia, že proste 89. E, rok zrazu po tej revolúcii ukázal, že tieto, to, že tieto spory tu nadriemali a sa prebudili a tak ďalej. Chvala Bohu, tá, taká to obdobie E, pominulo. Dúfam, že sa to už nebude tak opakovať, že ľudia nebudú takto blázniť, no ale Boh vie, ako to bude, ako vieme, že nič ale pod nie je. No takže v, ujasňoval som si otázku únie, čo je to únia, grecko-katolická církev, čo sú pravoslávni, čo je to katolická církev. A potom, a veľmi ma zaujímali protestantské, de, dejiny protestantizmu. Tie som dokonca čítal ako prvé Amadea Molnara na rozhraní vieku, tuším to bolo, a potom ďalšie diela, ktoré boli spojené s 30-ročnou vojnou, s Bielou horou a takisto ešte s prvou reformačnou vlnou v Čechách, e, počínajú s Janom Husom, Jeronimom Praským, e, Jižím Spodebrat a tak ďalej. To proste, toto som, to ma strašne tedy bavilo. Toto, ako, bol som tým doslova pohltený a mm, jednoducho všetky, všetky, čo vychádzali protestantské knihy, sa som sa snažil čítať a zhaneť si Miloš Bič, od starého zákona a teda. Takže prešiel som si takéto obdobie, potom mal som obdobie, kedy som bol e, taký činný ekumenický potom zasa sa stal zo mňa e, ťažký konzervátor alebo e, e, konzervativista, stal som sa až fanaticky konzervatívny, v istom zmysle to, to už bolo ako také ultraortodoxné židovstvo, nejaké hnutie satmary v, judaizme, <laughs> že to už pomaličky každý deň som skúmal, či spadol dobre alebo neviem čo. Fakt, to som mal také obdobie. Potom som, dostal som sa aj z tohto po, po, svojho. No, takže ja menej vyskúšal no, som aby, ste, nakonec aby ste nakonec hledal tu krávu, která je celá červená prostě a ta potom, až bude spálena, tak se může postavit ten chrám. Áno, <laughs> áno. tak také, to už sú, to jsou věci tak bizarní, že... <laughs> Ano, strašně, strašne, strašne sa, mi, strašne sa mi páčilo, ako zjistě výborný izraelský film, nepamět sa, nepamět, nespomínam si teraz na jeho názov, ako ten takýto nejaký taký chudobný žid v Izraeli prichádza tam potreboval nejakú požičku, teraz takým tým bohatším židom vo sviatok, sukot, tuším. A teraz oni, oni skúmali citróny, či a hovorí, ten citrón je mal proste to oko ako títo, títo e, e, zlatníci ho majú alebo, alebo podobne a skúmali ten citrón, či ten citrón je taký alebo koľko má hodnotu a tak ďalej. Takže to, niečo presne v tomto filme to, čo bolo, tak to si presne uvedomujem, čo ja som zažil. Čiže e, tieto obdobia postupne, postupne prechádzali a prechádzali. Potom som sa, a zaujímal som sa veľmi o rozkol medzi kresťanmi východu a západu. To ma veľmi zaujalo, prečo bol ten rozkol, e, kto mal pravdu, kto nemal pravdu, aká bola. A, a samotná dogmatika, alebo vieroučné pravdy, tak eh, ma zaujímali aj z hľadiska filozofie. Totižto Peter Veselý eh, mi kedysi povedal v tom 89. roku, Honzo, přečti si Vladimíra Loského dogmatickou teológii. Je to moc dobrý dílo. Ja si hovorím, No keď mi to hovorí Peter, tak to nie len tak. On mal tuším tri vysoké školy a boli sme veľmi dobrí kamaráti, hovorím, aj keď vekový rozdiel medzi nami bol minimálne 40 rokov. A teraz, e, tak si myslím, keď takto, no tak dobre. Ja keď som to začal čítať túto knihu Vladimíra Loského a prvá kapitola, to si dodnes dnes pamätám, mala názov Dva monoteizmy. Dva monoteizmy. No a ja som, ja som sa za tú druhú stranu nemohol dostať, lebo stále som sa k tomu vrátil a stále som mal nejaké úvahy nad, týmito, nad tým textom, ktorý Vladimír Losky napísal vlastne, alebo boli to jeho prednášky, e, ktoré predniesol v Paríži, vo Francúzsku, kde žil vlastne. Takže bolo to pre mňa, tedy sa začala tá, tá moja rusofóbia, tá moja veľmi nespravodlivá rusofóbia sa zrútila. Ja som uvidel, že proste títo ľudia sú zatracovaní, zosmiešňovaní a pritom sú častokrát oveľa múdrejší a prístupnejší ako, ako tí, čo sú ospevovaní. A do toho potom ešte chodil k nám otec Christian Popesku, e, ktorý m, pochádza z Rumunska, jeho, jeho mama, tuším, mama bola, myslím, že ona bola židovka z Voline, on je pravoslavný kňaz, takže ako aj, myslím, chemický inžinier, takže Kristianom sme sa veľmi skamarátili, ten zasa mal, ten mi hovorí, e, prečítaj si, jene, prečti si uh, uh, Serafima Sarovského a o Serafima Sarovskom a o týchto takých pravoslavných mystikoch. Tak, a toto všetko na mňa veľmi pozitívne vplývalo a keďže ja som nemal, chvala Bohu, predsudky, tak ako ich nemám dodnes, jednoducho a, a budem skúmať všetko, mne to nevadí. A tak veľmi ma to sformovalo, sformovalo, no a potom prišiel do toho ten rozkol e, medzi kresťanmi, prečo došlo k rozkolu, kto mal pravdu a tie dogmatické pravdy ma zaujímali práve z filozofického pohľadu. Takže toľko. A to už se k tomu vrátíme prostě ako k tomu tématu, které jsme avizovali, protože ten váš úžasný životopis nebo respektive ta strukturovanost, jako k tomu přistupujete a e, vlastne na svém vlastním vývoji my myslím, že můžete inspirativně jak si mm, působit na lidi, kteří měli podobný vývoj. Ehm, já tam vidím spoustu prvků eh, společných se mnou <laughs> například, takže eh, mě, to, mě, mě se to strašně líbí, ale, ale nicméně eh, něco jsme slíbili ještě, že tady odříkáme, protože kdybychom udělali speciální pořad jenom na vás, 6 hodin třeba si vyprávět, jak si o takovém duchovním formování, od nějaké formaci tedy člověka, který někde začal a, a zhruba podobně období e, ty, ty naše generace nejsou tak, nebo tak, nejsou tak vzdálené, že e, s podobným zázemím, e, tak by to bylo samo o sobě mimořádně zajímavé, ale také jsme si slíbili, že se ještě podíváme právě na to, co jste teď nakousl, že jo, to znamená ten rozkol a tak dále, ale ještě předtím já se snažím v tomto pořadu, a tak nechci vynechat ani vás, v tomto smyslu trošku reflektovat tu nedávnou minulost, že jo, to znamená mhm. ten rok 89, to znamená, jak mhm. říkám, nej nejprve ty ruce vzhůru s velkým nadšením, že se to si vytalo, pak, se, ano, pak se něco dělo. E, a jako e, bez ohledu na to, co jste všechno říkal, že jak, jak si potom lidé idealizují e, minulost, což já nedělám a nechci, protože buď tedy ten Saturnův jak nás teprve čeká, nebo už byl, <laughs> tak vždycky všichni mm -hmm. si mhm. potřebují dívat na nějakou, na nějakou naději, že jo, nebo jak, k tomu ještě se oblibou dodávám, no a nebo prostě potom se jich chopí schizofrenie, <laughs> že jo, takže aby si vytvořili e, nějakou náhradu za, za to, co vidíte mě. E, eh, takže já bych teď poprosil, jestli, jestli byste tohle mohl krátkosti, v krátkosti, protože e, nemusíme tady vést až, až zase tak aktuálně politické e, řeči, ano, ano. E, tady vedeme často <laughs> na, na, no, v tomto mm -hmm. pořadu, ale teď bych jenom poprosil, jak jste, jak, jak, už jste to vlastně říkal, že, že jste přivítal, no a kdo by tehdy nepřivítal, většina lidí se těšila na nějakou, jo, tady byly prostě věci, které byly naprosto nepochopitelné, svoboda pohybu pohybu omezená naprosto, za hranice jsme mohli a tak dále, ale spousta věcí, eh, které mm, jaksi mm, se měly stát, to znamená zlepšit to, co bylo špatně a eh, naopak jaksi, jaksi odvrhnout to, co jaksi, eh, jaksi se, se nehodí, že jo? A, a mm, to všechno se nějak, nějak zvláštním způsobem zvrátilo. No, no tak to poviem ja zo svojho pohľadu. Tak Tešil som sa, jedno, stále som mal obavy, či ma nezoberú na nejaké cvičenie ešte ako záložák a tak ďalej. Ja som bol do armády, už nepôjdem, keby neviem, čo sa malo diať, keby som mal emigrovať. A takmer som emigroval v roku 89 v lete, som sa zoznamil s jedným Talianom z Bavorska v Drážďanoch a e, proste len, nešiel som len preto na západ, už som mal veci zbalené, boli sme tam pripravení, on mal dokonca aj spôsob, ako máme prejsť vonku, mal veľa peňazí, vedel, vedel e, proste zaplatiť aj colníkov, aby sme sa dostali e, do západného Berlína, ale, ale to už bol rok, to, hovorím, to bol august e, 89, čiže srpen 89 a teraz, e, ale keď som už, už mal odísť preč, tak som mu povedal e, e, Romero, alebo ako, hovorím mu, že vieš moji, moji rodičia by to neprežili. Keby som toto urobil, to neprežil. A nie politicky, ale, ale z toho osobného hľadiska, tak som to zrušil. No tak som nakoniec nešiel, prišiel som domov a o, o dva týždne na to v Nemecku vypukli tie nepokoje v NDR, teda vo východnom Nemecku. Vypukli teda, alebo v DDR, e, Deutsche Demokratische Republik, tam začali tie nepokoje. No a potom, e, potom e, som bol v Prahe e, v októbri, e, čiže v Žínu a boli sme, tam bolo také dvojtyžňové stretnutie, no a tak ďalej. A som tam veľa kamarátov, tak som sa no teraz som vždy odbehoval na stretnutia. Boli sme v kine e, na film Čarodejnice z Istviku s kamarátom. A pre mňa to bol taký magický film vtedy, proste poviem to tak, magický film, aj zaujímavý film. Teraz, keď som ho tak videl pred rokom a niečo, až tak už nebol pre mňa zaujímavý, ale tá magický, ten magický prvok v ňom obsiahnutý je. A keď sme vyšli vonku na ulicu Skina Alfa v Prahe, tak bola tam zrazu veľká demonstrácia. Ja som prvýkrát chlapec narodený v Sobranciach, ktorý vyrastol v Jovse. Druhýkrát som videl takúto demonstráciu ľudí na vlastné oči. Bol to pre mňa zážitok. No a to bolo v októbri, v žínu na o tri týždne vypukla Nežná revolúcia 17. novembra 89. Tak mi to trošku pripomínalo, ako sme počúvali s nebohým Romanom Jurigom, mojim najlepším kamarátom na vysokej škole, teda na, na teológii, ktorý bol e, rodinným priateľom rodiny Dinsbirových, tak e, e, sme počúvali rádio mne to pripomenulo uh, film Kolia, keď, je, keď oni tam na konci v tom stane počúvali to rádio a Smoliak hovorí, už je to tady. Takže asi tak. jasne. <laughs> Ne, tak dobře. No. Jako, jasně. A pak se něco stalo, protože já jsem chtěl jako jenom takú krátku, to by som... Eh, jenom v několika vietách, protože privatizace, teraz výprodej teraz... přišli jsme, ob, obě ty republiky jsme přišli prakticky o všechno. <laughs> Myslím tedy ano, to hmotné. Ano, ale, eh, a, ano, ale vie, doteraz no, poviem ano. najdôležitejšie, ja som mal totiž to, toho Romana máme nejaké papiere. On, mal, on mi dal ešte Orwella pred revolúciou 1984, Mníšek od Egona Bondyho a ďalšie takéto samizdatové veci, ktoré som čítal aj na, aj na stroji napísané asi 4 strany, kde sa hovorilo o istých veciach, napríklad o rozdelení Československa roku 92. Bolo to pred rozdelením a o smrti Dubčeka. To som na vlastné oči videl a čítal, tak to mi nikto nevyvráti. No a teraz, e, čo bolo dôležité, po tej dnešnej revolúcii, ha, ha, ha, bola eufória, super, všetko. A zrazu e, s otcom, od, môj otec sa veľmi dobre v týchto veciach vyznal, musím povedať, vynikajúco. A on, e, boli vtedy nejaké, bol výbor, by ja neviem, čo to tam vybrali, e, predseda vlády, e, my sme boli veľkí privrženci Valtera Komárka, otcom. A teraz Komárek mhm. sa nestal tým predsedom vlády, ale stal sa Čalfa, rodak prakticky tu nás zo Zemplína, nedaleko, myslím, z strhovišť pochádzal. A vtedy môj otec povedal, že hovorí, tak toto nie je dobré. A, a pán Walter Komárek bol e, výborný ekonóm a on bol proti kuponovej privatizácii. privatizácii hovorí, hovoril jasne, lidi, lidi, lidi neviedí, co sú to kupóny, prosím vás, co to deláte. Ako, no ale proste tu išlo o to, aby sa ten štátny majetok nejakým spôsobom rozkradol a aby sa to, tá krádež nazvala privatizáciou. Takže E, toto vyšlo, viac, viac menej im to vyšlo veľmi dobre, no a už som potom videl, aj otec mu, povedal, to je nic z toho povedal, nic z toho. Toto už Bohužel na, na, na, na Národě to bylo celé řízené, protože ti lidé mm. byli založeni finančně, že ano, ti, kteří vlastně ano. působili všechny ty mm, průšvihy a problémy nám před listopadem 89, tak ti byli privilegováni, eh, tak to je, eh, to, to prostě skončilo ano. tím, že v podstatě oni pak přeprodali za, eh, za groš, přeprodali potom ano. to, co všechno vlastně ukradli, tak to přeprodali potom těm nadnárodním korporacím. A to je naše dnešní situace. Ano. Ano, ano, Nic, no jasne, Já to nebudu, nebudu dál asi rozebírat, protože bychom se vůbec nedostali k tomu tématu, co jsme si eh, slíbili. A tak já bych jako od něčeho, nějak bychom začali, že? takže mně by se moc líbilo, kdybychom si v tom dnešním spíše historizujícím povídání vysvětlovali komplexně ten eh, vztah historicky daného k současnému vývoji na Ukrajině a v Rusku. Abychom hledali ty dávné kořeny a důvody současných jevů, nároků, představ a politických důsledků. Tak jsme si říkali, abyste to tady už dnes několikrát zmínil, že rozdělení církve v roce, v roce 1054, to je kruciální ano. datum, které se stalo tím, ať už to celé vzniklo, jak, jak, jak se to potom vyvíjelo, ale je to považované za didaktické nějaké datum, symbolicky eh, se eh, rozešly ty církve, o kterých jam eh, Pavel II. správně hovoří, že je to ta levá a pravá plíce, v podstatě západní a východní církev, tedy pravoslavná a katolická. Tak tady došlo prostě k tomu zlomu. Jestli byste mohl eh, vyprávět o tom velkém schizmatu, protože ano, mm, jak k němu třeba došlo technicky, které byly, jaké byly skutečné příčiny a zejména pak právě ty následky, jež ovlivnily eh, dějiny na pořád. Áno, áno. No, no eh, schizma, alebo rozkol, uh, predovšetkým rozkol medzi kresťanmi východu a západu, uh, to je to nie, nie je to jedno, jednorázová záležitosť, je to v podstate proces. Ano. Proces, ktorý do, doposiaľ trvá. E, Kalistos V, pravoslavný biskup z e, Veľkej Británie, už nebohý, e, ktorý je učil na Oxfordskej univerzite, bol pôvodne, myslím, anglikánom, tak on e, kedy si hovoril, že e, každých 500 rokov v dejinách kresťanstva došlo k veľkému rozkolu. Tak hovorí v 5. storočí, na prelome 5. a 6. storočia e, sa ten negrécky východ, ako hovoril Georgi Florovský, oddelil od gréckého východu a tie negrécké oblasti Sýria, e, v Palestína, v Arábia, alebo Irák dnešný a tak ďalej, tieto oblasti Eh, negrecké sa uzavreli do herezy nestorianizmu a monofizitizmu. Nestoriani boli stupencami eh, biskupa Nestoria, patriarchu Konštantinopolského, eh, ktorý bol na 3. všeobecnom stebe prakticky odsudený a jeho učenie o tom, že E, Panna Mária alebo Bohorodica Teotokos nemá byť nazývaná Teotokos, ale Christotokos, čiže Kristorodička, alebo Antropotokos, človekorodička, ako navrhoval jeho diakon, tak e, to bol prvý rozkol, zatiaľ čo monofiziti zdôrazňovali, že Bohu, Kristovi, synovi Božom, je iba jedna prirodzenosť a to božská, monofysis, monofizit, a monofysis, alebo miafysis tiež. No a, a e, teraz títo Jedno, Georgi Florovský vynikajúco tieto herezy nazval eh, nestorianizmus, ktorý mal svojho brata na západe v podobe pelagianizmu, nazval to antropologickým maximalizmom Zatiaľ, čo tu herezu e, tohto monofizitizmu nazval antropologickým minimalizmom. To znamená, v prvom bol človek veľmi vysoko vyzdvihnutý a viac menej šlo o nejaký svojrazný kresťanský humanizmus 10 storočí pred humanizmom samotným európskym a v druhom prípade zasa šlo o znižovanie ľudskej hodnosti alebo hodnoty ako takej, e, ponižovanie tej hodnoty, čo pripravilo cestu aj pre samotný islám. Čiže to bol prvý rozkol okolo, na prelome 5. 6. storočia. Potom eh, o 500 rokov prichádzal oveľa vážnejší rozkol, ktorý poznamenal dejiny a poznamenal aj dodnes a to bol rozkol medzi východom a západom, medzi starým Rímom a novým Rímom Konštantinopolom alebo druhým Rímom Konštantinopolom. Eh, ja Já vás ako trošku je... ja přerušu, já bych rád, ako kdyby se to ty lidé uvědomili, že nikdy si o sobě nemysleli, že jsou nějací byzantiani, eh, ti východní římané, prostě to byli východní římané, ktorí mluvili řecky. Presne Konstantinopole. tam to rád opakuju, protože to zkreslení trošku eh, německými historiky eh, mě nebaví. <laughs> ano, ano, ano, ano, se. ano, byzantinismus alebo Byzancia to je novotvar prakticky, ten vznikol v roku 1562, keď Hieronym Wolf, ktorý pracoval pre bohatú rodinu Fugerovcov, tedy asi najbohatšiu v Európe, tak eh, keď eh, pre nich vydával diela troch veľkých byzantských historikov, lebo oni obchodovali s osmanskou ríšou a boli to ľudia, ktorí proste pracovali spôsobom fugerovci, myslím, know-how, proste vedieť, poznať jasne, to jasne, prostredie a tak ďalej. Čiže oni chceli poznať aj tú historickú minulosť tej osmanskej ríše, lebo odsi vznikla osmanská ríša, ale nemôžete odbúrať to, čo bolo v minulosti. No takže oni, oni chceli vedieť to, čo bolo aj v minulosti, to je ako keby sme povedali teraz, no tak dobre, teraz uh, E, tam to bol môj život, to skončilo a už to nemal význam. Ono zima to dobehne, to, čo bolo minulom, čo bolo v tých predchádzajúcich časoch, nemilom živote, aby niekto nemyslel na preštelovanie. ale jednoducho, čo, čo bolo... jestli, jestli mohu poprosiť, áno, takže, Ano, ma no to, ono má to dobre, takisto aj s tým. Toto bolo takéto a títo oni to chceli poznať a tak on vlastne vydal tie diela, nazval, v úvode nazval vlastne východorímskú ríšu alebo rímskú ríšu pôvodne nazval e, Byzantskou ríšou a tento termín e, Západ začal používať, hlavne potom vo Francúzsku a tak ďalej, aby ako keby odlišil týchto východných Rímanov alebo vôbec Rímanov ako takých od tých pôvodných, e, od tých pôvodných Rímanov, aby zdôraznil, že toto je, toto je už ten grécky hmm. východ zaostalý, nie tak vyspelý prispeli, lebo bol pod tureckým jarmom a tak ďalej. Čiže tam je to strašne skreslené. No a potom o, o, na prelome 16., 15. 16. storočia Dochádza k tretiemu veľkému rozkolu, to znamená vzniká protestantská reformácia. V roku 1517 Martin Luther vyvesil tých 95 test na tie dvere e, u Wittenbergu. Začína e, hnutie, aj keď, ako som už povedal na, na začiatku, tá prvá reformačná vlna v Čechách o 100 rokov predbehla tieto udalosti. No a e, potom vznikajú kalvíni, vzniká, formujú sa anglikáni, E, v, na britských ostrovoch a tak ďalej. Čiže to je ten tretí rozkol, ktorý vznikol vo vnútri katolíckej církvy, dá sa povedať, na západe alebo latinského kresťanstva. A teraz sme v 21. storočí, tak uvidíme, či bude zase ďalší rozkol, nevieme, či, čo bude ďalej. No takže ale najdôležitejší z týchto rozkolov bol rok, v roku 1054. Samozrejme, tento, tento, tento dátum je konvenčný, je to podmienený dátum, ano. Je, je daný tým, že Cezare Baronius, e, e, vatikánsky bibliotekár, človek nesporne učený, začal proti Matios, Matiasovi Fáciovi Ilirikovi, protestantskému historikovi, ktorý sa snažil zdôr, e, dá sa povedať, ospravedlniť pozíciu protestantov z histórie a preto vydával tzv. centrum centúrie, ktorých vydal, myslím, 12 väzkov, čiže po storočiach jednotlivých centúrie ako storočie, e, vydal 12 väzkov, dostal sa do 12. storočia dokazoval, že katolická církev na západe nie je tou autentickou církvou na základe plameňov, pramenej literatúry a tým spustil veľký historický výskum. Proti nemu reagoval, alebo na to reagoval Cezare Baronius, ktorý začal vydávať anály. A v týchto análoch vyšlo 24 zväzkov, e, zasa dokazoval opak. No ale vďaka týmto úsiliam aj jedného, aj druhého, e, bez ohľadu na to, kto mal väčšiu pravdu alebo menšiu pravdu, e, sa táto historická literatúra, ktorá ležala viac menej v archi archívov dostáva na povrch, začína sa študovať a Cezara Baronius našiel tam aj ten povestný list, ktorý bol v podstate e, adresovaný e, Michalom Keruláriom vtedajšiemu, vtedajšiemu e, tomuto biskupovi Jánovi Tranískému na území dnešného Talianska, kde v tomto liste v podstate e, upozornil na, na vážne zmeny, ktoré sú na západe, hlavne používanie nekvaseného chleba a tak ďalej e, v liturgii alebo v omši. No a E, ob, viac menej obvinuje tie, tie eparchie na Apulii, Kalabrii, na Sicílii boli viac menej grecké. Dostáva sa to do rúk na západe až pápežovi, teda ešte mu, e, pápežovi Levovi 9. no a zemina sa rozkol. A vtedy tento list bol že potom sa píše o tom, že došli títo kardináli do, do Konštantinopolu vedení Humberdom a 16. júla 1054 strach, strasli, striasli prach zo svojich e, topánok, e, keď vychádzali z chrámu Havie Sofie, kde predtým položili exkomunikačnú bulu na patriarchu Michala Kerulária a tých, ktorí rovnako zmyšľajú. Takže tak, je, tak vznikol tento dátum. No takže jen, jen tak jako prostě lehce schrnout pro, e, pro posluchače, e, co to všechno vlastně potom obnášilo, protože pak se tady vytvořila trhlina, e, dá se říct, říct 1054 trhlina, vlastně teritoriální e, a mělo to samozřejmě velký vliv na vývoj na východě i na západě. Áno, áno, áno, presne tak. No ale ono hovorím, tento, tento dátum je v podstate E, konvenčný, preto lebo rozkol už existoval 200 ročia predtým, ano, kedy si sa hovorilo o tzv. Fotiovej schizme. Fotios, svetý Fotios, alebo Foti, Focios, Carihradský, Konštantinopolský, to vám poviem pravdu, to je ešte, ešte keď, sme, keď sme mali prednášky s otcom Pavlom Aleš, Alešom, to bolo meno, ktoré na mňa pôsobilo doslova elektrizujúco. Jednoducho, ja som sa strašne zaujímal o jeho osobu a podarilo sa mi zohnať knihu, knihu Vojtecha Tkadelčíka, myslím, počkajte to bolo, nie, nie e, Františka Dvorníka o tomto, ešte rukopis, ešte rukopis pochádzal od Vojtecha Tkadelčíka, e, donesol mi to kamarát Roman Paďov, už je žiaľ nebohy, a e, Fotiovi, lebo Fotios bol pre mňa, čo, proste cítil som, že je to génius. Začal som čítavať tie církevno-slovanské pamiatky, medzi nimi panonské legendy život Cyrila a Metoda. Zistil som, že Cyril Konštantín bol jeho najlepší priateľ a Fotios bol vlastne prvý, ktorý v roku 867 upozornil na to, že na západe prebiehajú isté dogmatické zmeny, aj liturgické zmeny, e, ktoré e, podľa jeho názoru, a nielen podľa jeho názoru, nekorešpondovali s tým, čo e, je v tradícii církvy zakotvené, aj v učení církvy a učení všeobecných snemov, siedmých všeobecných snemov zakotvené. No a v podstate tento list, ktorým zvolával východných patriarchov na snem na koncil do Konštantinopolu do 867, sa stal príčinou terajších sporov s pápežom e, Mikulášom I, ktorý bol jeden z prvých pápežov, ktorého, alebo možno prvý pápež, ktorého svetonáhľad sa formoval pod vplyvom dokumentov, ako boli pseudoizidorovské dekretálie, ako bol e, Donácio Konstantini, e, Dar Konštantinov alebo list apoštola Petra franským kňazom. Tieto dokumenty, ktoré kolovali v tej dobe na západe, Peter de Rose v knihe Temné pápežství píše, že tam fungovala vtedy celá škola falšovateľov, ktorá v priebehu troch storočí eh, formovala tieto dokumenty alebo pripravovala tieto dokumenty, eh, ktoré de facto ako keby skresovali ten samotný církevný historický vývoj a eh, de facto vytvorili akúsi, akúsi hm, ako by som povedal, vykonštruovanú históriu alebo konštruovali históriu, ktorá v skutočnosti nikdy nebola. No a toto, toto bol vlastne ten prvý rozkol, ktorý sa odohral eh, v tej druhej polovici 9. storočia medzi rokmi 861 až 879. Tak, já bych teď udělal, protože jsme přesně v polovině našeho povídání, eh, tak já bych teď udělal takový střih, eh, eh abychom se potom přesunuli už na Kijevskou Rus, protože jsme si říkali, že přece se obrátíme tím východním směrem ano, eh, ano. před tím eh, naším, při přípravě teda toho našeho eh, rozhovoru. A eh, vy jste se přiznal eh, k, k velkému vztahu k paní Pelagie, <laughs> to, to znamená ke skupině Pelagia, která se jmenuje podle eh, Sergeje Nechanový, mm, eh, mm, která eh, Belgii, tedy, eh, která eh, nám eh, teď bude 8 minut 5, to sice obudí kněz, kníževko dlak, nebo jak byste bylo přesně přeložit, jako tedy ten člověk, který v té mytologii bere na sebe jinou podobu. A já vás bych vlastně poprosil, jestli byste předtím, ještě než nám Boris pustí Pelageju, tak jestli byste okomentoval ten, ten text, který bude zpívat Pelagia. Áno, áno. Je to, je to pre mňa je to fantastická pieseň, e, ktorú naspievala táto skvelá ruská spievačka súčasná Pelagia, oboroten kniaz sa nazýva. To znamená kniaz, ktorý menil ako keby, ako keby sa menil v noci na vlkodlaka alebo na vlka. E, išlo o, knie, o kniaza, ktorý bol reálnou historickou bytosťou, vládol v Polocku, to znamená meste, ktoré sa nachádza na Níže, aby, aby si nikto nemyslel, že to je kniaz, e, aby si... E, nie, nie, knieža, knieža. Ja to asi z ruštiny hlavy tu hovorím automaticky kniaz, no, kniaz, jasne, áno, jasne. Áno. Kníže, to kníže, bylo, áno, bylo to kníže, teda kníže, alebo e, knieža, knieža Vseslav Polocký. On e, zomrel v roku 1101, mhm. zaznamenal o ňom správu aj, aj Nestor, obviňovali ho z toho, že, sa, že bol koldún, to znamená, že bol mák, že bol čarodejník, ale on keď išiel do boja proti svojim nepriateľom, ako keby sa menil na vlka a potom, keď sa vracel naspäť, tak opäť sa menil na, toho, na tú ľudskú bytosť, e, ktorá, ktorej sa strácalo to srdce šelmy, ktorá sa nebála žiadneho boja a, a preto poražala všetkých nepriateľov svojich, lebo e, vládol, hovorím, Polocku a Polocku Pavlovsk v tej dobe prakticky bol najsilnejším mestom na Kievskej Rusi, alebo na tej starej, presnejšie povedané, starej Rusi. No a vlastne od, je, táto pieseň de facto rozpráva, alebo v tejto piesni je, je prespievaný tento epický príbeh, ktorý je zaznamenaný aj e, u Nestora Letopisa, ktorý hovorí o reálnej historickej osobe, on vládol pomerne dlho, okolo 40 rokov, keď si dobre pamätám, Ceslav Bolocky. Vtedy tam bol aj jeden ešte, aj naozajstný koldún e, v tej dobe, ktorý m, sa volal sevol tuším. No takže O tomto táto Pelagia spieva, ako je hovorí na začiatku tejto piesne, ale je to úžasná pieseň podľa môjho názoru. Tak, Preto jsem navrhl zahrať. Tak, áno. Poprosím Boris, Borise, aby nám zahrál a e, připravuju posluchače na pokračování, protože se budeme mluvit o kievské Rusy, e, o chazarské říši e, po e, písnice a e, potom e, samozřejmě trošku e, budeme asi uvažovat o těch souvislostech s dnešními událostmi na u, Ukrajině a v Rusku. To si myslím, že je velmi důležité, protože často při těch diskuzích chybí skutečně ten, e, ten historický kontext, to je vidět na všech, na mhm. všech úrovních. E, Eh, takže děkuji a poprosím, poprosím Borise. bývala skvělá Pelageja, kterou dnes Rusko právem považuje za, eh, dá se říct, národní buditelku. Eh, a my sedíme na prvu změn s Janem Šafinem, historikem, teologem a knězem. Eh, slíbili jsme si, že si po Eh, po tom předělu budeme povídat, času už nám moc nezbývá, protože e, s eh, Jánem e, s Šafinem by se dalo povídat mnoho a mnoho hodin, a, nebo nepřetržitý seriál jsme museli vysílat e, několik dní, ale přece jenom pojďme se z, zkusit vejít do těch velmi, do toho ambiciozního programu, do těch témat, která nás ještě čekají, to znamená Kijevská Rus, takzvaná Kijevská Rus, je to moderní samozřejmě označení pro e, Rusko, ruské země, země pro Rus, jak se to s měkkým znakem, jak se nazývalo, kdy se, kdy kdy se, jak se nazývalo tedy toto, toto rozsáhlé území, eh, kde se panovalo um, skrze třeba nějakých 25 kmenových svazů. A, takže já vás poprosím, jestli byste mohl nám říci, prostě, kdo prakticky tu říši vytvořil. Já znám historický spor mezi Normanofily a Slavinofily, eh, kam byste se v tomto spolu třeba postavil a tak dále a tak dále. A, eh, tak, děkuju. Áno, jasne, jasne. Takže ku Kievskej Rusi, alebo presnejšie je to novotvar, ktorý vznikol v 19. storočí, opäť poviem, ako byzantinizmus, tak aj Kievská Rus, e, hovorilo sa o drevnej Rusi, ktoré ktorá mala dve centrá, e, a to bol Novgorod a, a Kiev. Novgorod na severe, Kiev na juhu. E, prakticky v roku 800 62 sa začína formovanie tejto štátnosti, niektorí hovoria už o roku 838 o tom, ale predovšetkým s tým pozvaním Normanov Eh, alebo respektíve variagov, nenormanov, lebo to je zavadzajúce. Ja, išlo tu o ľudí zo Škandinávie, ale z južnej časti Škandinávie, nesevernej, kde boli viac normáni, v tej južnej boli údajne viacej Slovania. Tá, tá, ten spor o tú normánsku teóriu dnes tam prebieha, tak do toho nie, nie je času sa púšťať. Každopádne e, prišli tam vládnuť Rurikovičovci, no a medzi nimi podobaj bude ten potomok Seslav, E, o ktorom bola pieseň Pelagiov o, potom o 200 ročia neskôr. No a títo Jurikovičovci, ktorí aj dostali list od Slovanov a hovorili, naša krajina je veľká, ale niekde je v poriadku, no tak oni tam prišli. Prišli tam vládnuť, túto teóriu potom vyzdvihli predovšetkým nemeckí historici v ruských službách, ktorí zdôraznili ten význam toho nemeckého a germánskeho elementu pri formovaní slovanskej štátnosti, že Slovania boli takí ako keby aký neschopní vytvoriť si vlastnú štátnosť. Potom ano. je ale zaujímavé, že... je, je, je, je, je, je, je, je, je, otázku, jenom jako pod otázku. E, dnes někteří slavianofilové tvrdí, že Rurik je e, ve staroslovenském, e, staroslovenském překladu Sokol. To znamená, že ano, ten název, ano, že ano. nebyl vlastně původu germánského. Áno, áno, jasné, jasné. Tak nie, to sú, konec koncov, zoberme si fakt, prečo Nemci sa zjednotili až koncom, za Bismarcka sa začali zjednocovať v druhej polovici 19. storočia, prakticky po výčasnej vojne proti Francúzom eh, v roku 1871. Prečo, keď tam boli, na východe dokázali vytvoriť takmer tisíc rokov skôr takúto obrovskú štátnosť, ktorá, z ktorej vznikne súčasné Rusko a sami sa, sami sa dokážu zjednotiť až o, no keď to tak zoberieme, o 900 rokov neskôr. No, takže je to to také smiešne trošku tie teórie, eh, mhm. že teraz my sme boli tí, eh, tí šikovnejší a vy ste neboli takí a tak ďalej. No, proste taká, také tieto teórie. Jasné, že oni hovoria, že v podstate eh, tá, na, na, konec koncov jedna ruská badateľka, nespomínam si na jej meno, dneska hovorí e, o tom, žije vo Švedsku, že tam je kopec pamiatok slovanského pôvodu vo Švedsku, že tí Slovania tam siahali naozaj na to územie súčasného Švedska, Škandinávie veľmi, veľmi e, výrazne, takže tá oblasť bola tá oblasť bola slovami osídľovaná, čiže teraz také tie také ras, rasistické povedzme teórie o tom, že teraz, teraz uh, my sme boli chytrejší, tak sme vám tu založili štátnosť, ale svoju sme nevedeli založiť tú štátnosť, no, takže to sú také... Jenom ještě si neodpustím pod, neodpustím pod otázku. Říká se, že, že e, na dvoře švédském se hovořilo rusky ešte v 17. století. Áno, áno, hovorí sa o tom, áno, hovorí sa, aj keď, bo, áno, aj keď bola, keď bola Severná vojna, že to nebolo že medzi nimi až takýto rozdiel, no, ako keď už, keď už keď ste to spomenuli, tak poviem napríklad, keď bola smuta v rokoch 1605 až 1613, potom čo skončila dynastia Rurikovcov a mala nastúpiť, aj nastúpila dynastia Romanovcov, tak e, Poliaci, ktorí boli tí interventi, obsadili až samotný Kremel a tak ďalej, mali tam toho Lže Dimitrija I., potom druhého aj tretieho, tak e, z Rusmi sme sa dohovorili úplne bežne, nepotrebovali tlmočníka v tej dobe. Takže aj, niečo podobné bolo aj v, aj v tomto prípade. Čiže, e, čiže táto štátnosť sa sformovala z týchto dvoch zdrojov, ale prvý, prvýkrát dala o sebe vedieť e, radikálne v roku 860, keď si to zamierila k brehom Bosporu a zautočila na Konštantinopol. No vtedy e, vedený Askoldom a Dýrom, to znamená dvoma veliteľmi, ktorých mena neznejú slovansky práve, e, táto ruská flotila pozastávajúca z 200 lodí zautočila na de facto vtedy najlepšie opevnené mesto e, vtedajšieho sveta No, tam sa stal zázrak potom, ako to opisujú niektoré pramene. Patriarcha Fotios vyniesol rízu, to znamená ten uh, horný šiat bo tej bohorodičky, ponorili ho do od Bosporu, stala sa búrka, potopila tie lode a skolda dír, ktorí to prežili, sa dali pokresiť po tomto zázraku a hovorí sa, že to bol prvý krst Rusov. Rusov. Bruselská kronika rozpráva o tom, že to tak stalo v roku 860. Existuje k tomu skvelá práca, ktorá vyšla za Sovietskeho zväzu, ale napriek tomu je historicky výborná. Profesora Sacharova, uh, diplomacia starej Rusy sa volá táto práca. No a ona o tom hovorí detálnejšie aj fotivé listy. To bol prvý krst Rusov roku 860. Hovorí sa, že aj Chazari ten nasmerovali e, týchto Rusov na Konštantinopol a to sú také teórie. Ináč Chazari to, boli, to je moja srdcovka, takže to som zabudol povedať pri tom všeobecnom predstavení predtým. No a e, v podstate začína sa formovať tá kievská Rus, e, ktorej e, to pokrstenie Rusy, ako hovorí Georgi Florovský vo svojej skvelej práci Cesty ruskej teológie, Puti ruského blagoslovia, eh, to bol proces, ktorý bol rozťahaný nie na 10 ročia, ale doslova na staročia. To znamená od roku 860 po rok 800, 988, kedy Vladimír Kievský definitívne prijíma krst, uplynulo presne 128 rokov, čiže dostatočne dlhé obdobie. E, vieme ale, že už babka Vladimíra, sveta Olga, e, bola pokrstená v Konštantinopoli v polovici 9, 10. storočia. Jej syn Sviatoslav, ktorý potom rozbije Chazárskú ríšu, ale pokrstiť sa nedal, bol to bojovník a nechcel boli svojim bojovníkom sa dať pokrstiť, lebo tí Rusi boli naozaj bojovní a dokázali bojovať neuveriteľne a on spolu s tými svojimi vojakmi tam spal, pod hlavu si dával podušku, iba to kre, e, sedlo e, z konia a tak ďalej. Čiže on hovorí, moji kresťanstvo vyzývalo k miernosti, k láske a tak ďalej a hovorí, moji bojovníci sú bojovní, takže ťažko sa tam niečo takéto uchyt, uchyt, uchycovalo. Každopádne tá stará Rus mala dva tieto zdroje, to bol alebo E, dve mesta, z ktorých vyrastala Konštán, teda e, Novgorod, z ktorého aj Vladimír prišiel do Kieva, treba povedať, že on prišiel z Novgorodu do Kieva a Kiev. No, na sever Novgorod, na juhu Kiev. Čiže keby sme chceli byť objektívni, tak musíme hovoriť o novgorodsko-kievskej alebo kievsko-novgorodskej Rusy a nie iba o kievskej Rusy. Čiže hovorím, tento pojem, ktorý sa, ktorý sa objavuje až okolo roku 1000, myslím, že 1839, v dobrom slova zmysle, preto lebo začína sa formovať ten, ten e, prvý ukrajinský nacionalizmus, že teda budeme používať geografický pojem Ukrajina ako pojem etnický. Čiže a dneska hovoria niektorí, e, že to vlastne tento termín e, má skôr Eh, ako občianský charakter niektorý to hovorí. A ináč s ním prišiel ako prvý s týmto termínom Michail Maximovič, Michail Aleksandrovič Maximovič v roku, no hovoril som, 1838, 37, 39, tej, tej, tom, doby, tom období, myslím, že v 37. to bolo. A hovorím, išlo o geografické označenie kievského kniežatstva, nie o... E, preto, lebo niektorí vystupovali proti termínu Rúza, a on hovoril o tom, že ako, e, aby to spojil s takými, s takými slovnými spojeniami, ako bola Červonná Jarus napríklad, alebo Suzdalská Jarus a tak ďalej, hej, že tak začal hovoriť Rus Jarus, Černigovská a potom Rus a Iglisu Suzdalská a tak ďalej. O tom hovoril potom aj, aj Sergej Soloviev, otec Vladimíra e, Soloviev a aj Kostomárov, aj Ilovajský a aj mnohí ďalší kľúčovskí historici. Čiže tak sa formoval ten termín samotný, ktorý je, hovorím, novotvárom z roku 1837 eh, alebo tak nejako. Čiže e, sformovaný Maximovičom. A táto, táto, táto štátnosť, obrovská štátnosť, ona sa formovala teda na tej, mm, na tej ako by som povedal, tej východoslovanskej Uh, eh, východoslovanskej nížine, alebo ako uh, jednoducho, ani nie tak v nížine, ale uh, tá, taká tá obrovská plocha východoslovanskej roviny skôr, no tak to, tak by to bolo lepšie povedané, ktorá sa rozkladá od pobrežia Severného ľadového oceánu napríklad na severe, až potom k Čiernemu a Kaspickému moru na juhu a Kaukalskému pohoriu. No a potom smeruje až k tomu Karpatskému oblúku na západe, to je tá vlastne tu na uh, niekedy podkarpatská Rus, teraz Zakarpatie a potom to ide, smeruje tá rovina ďalej až na samotný Ural. Tá ruská história je veľmi tesne spojená s geografiou, tak tesne ako možno v žiadnom inom štáte. Čiže počiatkom starovského štátu eh, je podľa toho Nestorovho eh, rukopisu okamih, kedy sa spojili e, dve najvýznamnejšie strediska, obchodné aj spoločenské, a to bol Kiev a Novgorod, pod vládou práve variakského bojovníka z rodu Rurikovcov alebo Rurikovcov, Rurikovičov a tým bol, e, tým bol novgorodský vládca, knieža alebo vladyka, ako hovorili, Olek. A, a stalo sa tak v roku 882. Práve on porazil tých vládcov Kieva, Askolda a Dýra, no a začal to ďalšie putovanie dejinami. Čiže o tom, o tom nám hovorí predovšetkým Nestorov Eh, letopis povesť vremených vied. Čiže Kijov, treba povedať ešte, že mal výhodnejšiu polohu v centre krajiny, navyše sa nachádzal na eh, obrovskej rieke na Dnepri, e, v oblasti toho stredného toku. No Dnepru. na kopcích, že konec koncu, sú to si také hladiné kopce, aj, áno. čas od času kostely propadali dolů do jezera, áno, áno, <laughs> protože áno, je to celé pod ale, ale nicméně prostě jako dalo se to bránit. Ano, ano, na, na, na, na tom běrnu. <laughs> presne tak na tom, tá, tá jedna časť je, sú tam naozaj veľké, veľké kopce, veľké lesy. Zatiaľ, čo e, ten Novgorod e, zas, poskytoval veľmi dobrý prístup e, na severe k Balskému moru, Čiže e, na juhu to bolo to, to, Dnepr k Čiernemu moru a tu na Novgorod zabezpečoval cestu k Balskému moru. Čiže e, tadiaľ to prechádzala tá obchodná tepna e, zo severu na juh, zo Švedska cez Balské more, cez Nevú rieku, cez e, tú západnú dvinu, myslím, a Dnepr až do Čierneho mora a potom smerom až do východorímskej ríše, čiže do Byzancie a ona zabezpečovala, dá sa povedať, tie potrebné zisky z tých tranzitných e, obchodov alebo z tých tranzitných obchodných poplatkov, ešte povedané z toho cla, e, ktorý z toho vyplýval, alebo proste využívania tých území. No potom v 10. 11. storočí, to, či už bolo potom za vlády Igora, ktorý nastúpil po Olegovi, alebo Olgy. Igor už nebol taký kvalitný vládca, poviem, ako, ako Oleg. E, potom Olga bola vynikajúca, potom bol ten Sviatoslav I. Igorovič, ktorý porazil Chazarov a potom prichádza Vladimír I. Sviatoslavovič a potom jeho veľkým nástupcom sa stane Jaroslav Múdry. Tu sa formovala za počas tejto, tohto obdobia sa teda od toho roku 882 až po rok povedzme 1057 sa sformovala táto, táto štátnosť, e, možno na feudálny spôsob výroby a tak ďalej, ale dosiahla, v tejto štátnosti bola naozaj veľmi vyspelá remeselná výroba, bolo tam veľmi na, dobro, na dobrej úrovni polosvárstva aj obchod a tak ďalej. Čiže budovanie tejto e, ríše e, završil veľkoknieža Vladimír, ktorý vládol prakticky 35 rokov, od roku 980 po rok 1015, a kedy vlastne tí cudzí variaskí vládcovia a ich družiny sa zmiešali a splynuli s tým miestnym slovanským obyvateľstvom a ich škandinávské mená, ako vidíme ďalej, vymizli prakticky. Hovoria, že Olga bola Helga, ale už nestretneme mená, ako, ako bol treba Askold alebo, alebo Dýr. Takže e, práve Vladimír sa zaslúžilo to pokrstenie Rusy v roku 988 No ale aj keď hovorím tak, christianizácia Rusy, e, to, je, to je v niekoľkých etapách prebiehajúci proces. Od, od, a poš, dokonca sa hovorí, že ten prvý krz Rusov to je ešte, alebo týchto obyvateľov východo, tej východoslovanskej roviny, ešte spojený s e, prvým apoštolom, čiže e, ako hovorí cirkevná Slovenčina, prvozvaným e, Andrejom, ktorý, o ktorom hovorí aj letopis E, povesť remenný hled. On vraj vykonal tú prvú misijnú cestu na územie e, súčasnej Rusy a Ukrajiny. Vraj sa dostal až, až k Valamskému, na, na oblast, do oblasti Valamského monastiera. No a potom už ten proces, čo som nastal, čo som spomínal, Askol potom zjednotenie za Olega. E, ešte treba dodať, že v roku potom 911 Olegovi vyslanci uzavreli v Konštantinopoli veľmi dôležitú, veľmi dôležitú byzantsko-ruskú zmluvu, o nej hovorí práve profesor e, Sacharov. Takže e, vtedy aj na príkaz Cisara, myslím, že to bol Leu 6. E, áno, áno. A teď já bych chtěl, aby jsme se dostali vlastně do těch souvislostí i současných, e, takže ano. bych chtěl trošku, aby jsme si popovídali o té hm, ukrajinské identitě, eh, o ukrajinské ano. státnosti, protože k tomu se ještě, ještě vrátíme, samozřejmě k tomu hlavnímu, eh, nebo k tomu poslednímu hlavnímu tématu, jsme si říkali, že se budeme mluvit o chazarské říši, eh, takže ano. jsme to Sof Igorevič a tak dále, to, to bychom ještě měli probrat jako někde v té předposlední části našeho rozhovoru, ale přece jenom, ještě, pojďme ještě se zamyslet nad tím vlastně, protože Rurikovci a tak dále, že teď jako se všeobecně předpokládá, že ta kontinuita té moci Turci, přes Vladimirsko, Suzdalská knížectví šla až do té Moskvy potom, že když tedy po tom rozvratu, eh, po tom rozvratu způsobeném eh, tím tatarsko-mongolským vpádem, eh, ale ano, ano. pojďme si prostě, pojďme si prostě říct, jako, jak je to vlastně s tou identitou té Akrajiny, Ukrajiny, protože mm, ta, ta deformace je teď obrovská, samozřejmě těch, ano, té, té historie. Jo, jo, aby jsme se dostali prostě, kde, kde až tedy lze jako dohledat teprve, jakou jakousi identitu a jakého území a tak dále. Není to samozřejmě jednoduchý problém, ale e, zajímá mě to, protože samozřejmě vím, že e, třeba e, už v okamžiku, kdy se třeba levobřežní Ukrajina připojila potom po té dohodě Alexeje a Bohdana Chmelnického k Rusku, tak se, tak se administrativní část, v podstatě se dá říct už jako tehdy v té vznikající moskevské říše, tak se pojmenovala třeba Ukrajina, ale nicméně těžko to asi znamená, že to je identita pro to území vytvořené Leninem, že? <laughs> Áno, jasné, jasné, samozrejme, vôbec nie. No jen, jenom ono tak, povedať... Jestli by sme to dokázali letem uh -huh. světem, já vím, že je málo času. <laughs> Ale veľmi, veľmi, to. veľmi, stručne, veľmi stručne poviem takto. Koniec Kievskej Rusy, to je rok 1169. Tedy vlastne bol Kiev dobitý a vypálený vojskom vnuka Vladimíra II. a to Andrejom Bogoľubským, ktorý je považovaný za zakladateľa Moskvy. On vládol v rokoch 1157 až 1174, eh, vládol nad tým Vladimírsko-Suzdalským kniežastvom, ale prisvojil si aj titul Kievského knieža kniežaťa. Čiže on je považený za tohto eh, prvého. Čiže nie, nie je to až eh, mongolský vypálením Kieva v roku 1000, o 100 rokov, nie o 100 rokov, ale to trošku skôr, to znamená roku 1238, ale už to prvé vypálenie za, za tohto. V, ale, to, no. ale to druhé, to druhé za Mongolov, to v roku 1238, 38-39 bolo strašné. Takže prakticky Kiev bol totálne zrovnaný so zemou svojím spôsobom a vtedy sa na tomto území formuje litovské veľkokniežatstvo. To znamená, uh, Litovci vytvárajú za... To je, no proste, kto pozná tú históriu, tak vie, že ich Litovcov ešte z, zjednotil knieža Mindaugas no a to bolo potom, čo formálne mhm. kresťanstva zriadili v roku 1000 253 biskupstvo, myslím, že to bolo vo Vilniuse. No, vtedy e, papež proste Innocent IV e, vyhlásil, myslím, že Midaugasa za kráľa. E, ale zasa Midaugas musel odstúpiť žmúť ďalšie tam eh, územia radu nemeckých rytierov, tzv. Čiernu Rus Halicko-Volinského a potom ešte tú Čiernu Rus, myslím tomu Halicko-Volinskému kniežaťu Danílovi. Daníl sa postavil proti Mongolom um, alebo Tatárom nakoniec eh, mal, dostal korunu od papeža, ale som mu to, tú jeho vytúženú um, pomoc, tak nakoniec tú, tú korunu aj svojím spôsobom vrátil a e, po, e, pokusil sa dobiť to mesto Žmuť, no utrpel ťažkú porážku od tých nemeckých rytierov. Čiže on je považovaný, Ukrajinci ho mnohí považujú za takého prvého významného panovníka, e, lebo bol to panovník v podstate, ako som povedal, Halicko-Volinsky. E, do toho v prvej polovici 14. storočia vzniká teda na tomto území ten silný litovský štát alebo litovské veľkokniežastvo, e, ktoré vďaky, vďačí najviac za svoj e, vznik a vývoj E, panovníkovi, ktorý sa volal Gediminas, a ktorý vládol e, v prvej polovici 14. storočia. E, no, tento potom pripojil k svojmu územiu viaceré územia, oblasti alebo teritoria dnešného Bieloruska, západného Ruska, ale predovšetkým Ukrajiny. Čiže mnohé ruské územia, ktoré sa snažili nájsť ochranu pred Tatármi, sa pripojili k Litve vtedy dobrovoľne. Tak, a tak, ináč treba povedať, že potom v roku 1362 Litovci aj dobili samotný Kiev, čím tá ich expanzívna politika dosiahla vrchol, preto lebo to litovské veľkokniežastvo sa v tomto období, keď dobili Kiev, to znamená roku 1362, stalo najväčším štátom Európy. To bol najväčší európsky štát. A ten si podmanil, hovorím, polovicu územia bývalej tej starej Rusy alebo kievskej Rusy No a litovské kniežata potom na tomto dobitom úč, území, ktorého sa teda zmocnili, eh, jednoducho eh, svojím spôsobom vlády pripomínali práve panovníkov z tej dynastie Rurikovcov a dokázali, boli pružní v tom, že oni sa pripo, pripo, dokázali akoby približili tým miestnym tradíciám, nenarúšali nejakú tú kontinuitu. Ehm, no a potom eh, treba povedať ešte, že v tej dobe sa stal hlavným mestom Litvy Vilnius. No a tak, aby som to nenaťahoval, jednoducho eh, to litovské veľkokniežastvo siahalo až po samotné eh, čierne more. more. No a v tej dobe, potom, čo, rok potom, čo porazili, alebo tak nejako, keď si dobre spomínam, čo porazili, dobili teda Kiev, Litovci, tak potom porazili aj mongolských Tatárov. To bolo v roku 1363, čiže len rok po, do, po obsadení Kieva. A ten vtedajší, uh, vtedajší panovník Litvy, asi ako sa volal, to sú tie ich mena Sabonis a neviem čo, Algirdas, alebo tak nejako, tak e, ten spolu potom so svojím švagrom, ktorý, ktorým bolo e, knieža z Tveru, Michail Aleksandrovič, sa pokúsil dobiť aj moskovské kniežastvo, nebol úspešný pri tom a tak bol donútený podpísať mier. Potom po smrti toho Algirdasa, alebo ako sa volal, v roku 1377 e, sa začalo na lice znovu bojovať o trón, tam tam vtedy e, syn Algirdasa z druhého manželstva e, Jagelo alebo Jogaj zvíťazil a on uzavrel tajné potom spolky so všetkými, alebo dohody so všetkými nepriateľmi Moskvy, vrátanie tam Olega Riazanského, e, priateľa tatarského veliteľa Zlatej hordy Mamaja, ten, teda ten Oleg bol priateľom Mamajovým. No a tí chceli potom spolu s Tatármi poraziť ruské knieža e, Dimitria Donského na Kulikovom poli, čo sa im ale v roku 1380, ako vieme, nepodarilo. Takže e, toto veľmi ovplyvnilo ten ďalší vývoj územia, ktorému dneska hovoríme, alebo štátnosti, ktoré dneska hovoríme e, práve Ukrajina. Uh, takže do toho treba ale dodať, že vzniká aj potom aj Polské kráľovstvo a vtedy sa spojí, e, de facto spojí sa e, Litva spolu s Poliakmi, vzniká tá Polsko-Litovská únia a okolo roku 1000 takzvaná, áno, ešte, to ešte nerešlo spolita, to ešte bola tá únia z no, roku... No, 1385, áno, 1385 to bola takzvaná tá krevská e, ú, únia, alebo... Únia, únia, no. Áno, áno, zmluva, ktorú uzavrel Jagejlo Eh, s tým, že sa zavezoval splniť mnohé podmienky a tak ďalej. On si potom zobral za manželku Hedvigu, no a dochádza k týmto ďalším prepojeniam. Eh, postupne táto štátnosť silneje až po ten rok 1569, eh, kedy vzniká vlastne tá Žeč Pospolitá. To je, to je to spojenie vlastne týchto predovšetkým dvoch veľkých kniežasiev, alebo kráľovstve polského a litovského. Treba povedať, že litovci oni aj zúrazňovali, hovorí, my sa musíme s vami spojiť, lebo sme slabší, nemôžeme vám odolávať, ale ale žiadali o to, aby mali isté práva, keďže na tomto území žilo, žilo veľa pravoslavných, začínali vznikať náboženské konflikty. To je velmi stručný um, pohled. A samozřejmě, že, samozřejmě potom jsou ty resentimenty silné až do současnosti, protože eh, dnes je Varšava plná diskusí o tom, eh, jak eh, obnovit zpátky Trojmoří že jo, a tak dále, že jo, což zase je nějaký, nějaký koncept Persudského po znovu sjednocení nebo znovu vytvoření Polska <laughs> a tak dále. A, takže ano. ta historie žije, aniž se to lidé uvědomují. A mm, proto ano. je třeba asi, asi <laughs> jako skutečně se pokusit alespoň, když když to tedy nejde oficiálně, tak alespoň v té, eh, v té neoficiální eh, rovině, eh, tedy teď myslím, jako, že, že to není v těch školách, kde bychom chtěli, aby se skutečně objektivně učila historie, tak to musíme asi vysvětlovat, nedá se nic dělat. Áno, áno, je to, je to ináč je to nesmierne zaujímavá história. To obdobie toho 13. až 17. storočia, kedy sa tá, to územie Ukrajiny fakt kuskovalo, delilo, zaberalo tu na tu na tu na to. Aj dneska mm. niekto, keď hovorí o Ukrajine, e, ja, sa, ja prichádzam často s Ukrajincami do, kon, do kontaktu a e, e, nemal som s nimi, so žiadnym som neho, chvála Bohu, nikdy konflikt alebo nejaký problém. Proste nesúhlasím s ich názormi a hovorím, bijete sa s bratmi a dôverujete nepriateľom. Ale dobre, to je, to je toto, že ste podľahli tomu pokúšeniu Krista na, na púšti, e, ktoré mal, že toto všetko ti dám, keď sa mi pokloníš, alebo nech budú z týchto kameňov chleby. No a si myslíte, že teraz Západ to iba blahobyt. Nehovorím, že nie je to zlé, ale dobre, no nebudem to ja riešiť. Každopádne, čo som chcel tým povedať? Sedol som sa s rôznymi Ukrajincami tu na a sú to veľmi rozmanití ľudia. Geneticky ten genofond, ktorý tam je, je veľmi rozmanitý. To stretnete vyslovene Slovansko, takmer škandinávské typy, až po, po nejaké nedávno bol takýto krst, ja som zaspal s jednou slečnou, odbočím, a potom sa zhovorili, e, e, je to z Ukrajiny, od kievskej oblasti, niekde pochádza, tu si našla priateľa, teda potom ujdení, vydala sa čo, čo opustili túto oblasť. Veľké čierne oči, veľmi pekná žena. My sa rozprávali potom na boku, ona mi hovorila, že v podstate jej babka bola muslimanka, moslimka. A ja jej hovorím, nebola muslimanka vaša babka vy ste, alebo že Tatárka, hovorím nie, vy ste Krymčatka, to znamená, uh, vaše korene siahajú ku chazarským židom skôr, lebo tie oči veľké, ak ešte mala tie urobené tak zakrútené vlasy ako na pajsi, tak to bola úplne ako vyšitá, iná, iná, iná skvelá žena, veľmi taká energická, zapálená a tak ďalej. Čiže rôzne typy tam sú, to proste na tom území, kde boli polovci, pečenegovia, vengrovia, teda Maďari a, a Chazari a, a Sevirovia a rôzne ďalšie kmene, to je, my to dneska nazveme Ukrajina, ale to je tak rozmanité. Tak rozmanité A těch že... dialektů, které se dnes a... snaží sjednotit někdo, kdo potřebuje za každou cenu eh, jak si si podrobit eh, tak trošku někdy, ne, ne, neříkám, že umělým jazykem, ale jazykem nějaké části eh, toho území, a... kterému říkáme Ukrajina, a... podrobit si ji celou. Ano, to je přece tak, velký takže... problém. Presne tak. Preto, preto ten konflikt, ono, my to, my to, tu na, tu, nám to tu predstavujú tie médiá s tými ne, nepripravenými novinármi na riešenie takýchto mm, otázok mm, alebo zodpovedanie, čo nemajú týchto veci a to, to, čo my tu rozprávame, to je úplne to naj, naj, najzákladnejšie, čo sa dá povedať. Ale jednoducho, ty pokiaľ nepoznáš celú, celú tú zložitosť toho vývoja, až do dnešných dní nepochopíš tento spor. Áno, potom sa už formuje tá Ukrajina do dnešnej podoby, e, či už Leninom, predovšetkým Leninom a, často, aj Stalinom, treba dodať. no a e, veľmi dôležitú úlohu v tom zohnal ešte aj Lazar Kaganovič, e, ale e, tie pokusy vytvoriť tú Ukrajinu boli už aj skôr, ale skôr sa to týkalo území, ako bola Volíň, alebo, alebo Haliž, alebo tohto volinsko-halického bývalého kniežastva, ktoré sa nachádzalo neskôr pod e, vládou Rakúsko-Uhorska, a kde, ten, kde sa aj formuje do veľkej miery ten ukrajinský jazyk, kde prichádzajú s, i, s písmenom i s dvoma bodkami a tak ďalej, kde sa objavuje vlajka e, ukrajinská a tak ďalej. Čiže to je, je, to, je to oveľa, oveľa zložitejšie. Přesně, rád slyším o Kaganovičovi, protože konec konců zase střih do současnosti paní Nulandová eh, k z téhož rodu. Eh, podle toho také probíhal Majdan, že? Eh, ano, takže, ano, ano. <laughs> Jako, <laughs> takže ty historické souvislosti nedávné jsou velmi silné a za to, to velmi děkuju, ale takže identita, státnost Ukrajiny, to je velmi složitá věc, konec konců víme, že že Petluru, e, který e, se pokusil tedy o něco, co se nedalo tehdy ustát, vytvořit jakousi Ukrajinu, ukrajinskou státnost, e, tak podporovali ústřední mocnosti v té první světové válce nebo na sklonku té první světové války, ale nicméně se ta státnost žádná jiná nikdy nevytvořila. Takže je to docela chimerická věc. Áno, áno, jasné, jasné. Tak ono, keď sa spomínali Petľúru, tak e, vieme, že Petľúra nakoniec tí Petľúrovci, jeho stupenci a hajdamači a tak ďalej, hlavne po tej revolúcii v Rusku v roku 1917, tá Ukraj Ukrajina je rozdrobená, tam sú tie, tie štátnosti, Charkovská, <laughs> Ukrajina, rôzne tam Krivorovská, neviem, čo to tam bolo všetko no možné. No, Bačka, tak, Machno. Tak, <laughs> no, ba, Machno, to nehovorím, potom tá e, Porfirieva, tie tri veľké bandy, čo tam boli veľké, každá mala možno po 50 <laughs> 50 tisíc svojich, svojich mafiánov alebo bojovníkov, ktorí a hlavne ťažili už v tej dobe, prakticky tu veľmi pomáhali vzniku tej štátnosti Nemci. Zoberme si 2. marca 1917 abdikoval cár Nikolaj II. Teda tá listina je podľa všetkého sfalšované, lebo sú tam podpisy identické ešte na ďalších dvoch dokumentov a človek sa nikdy identicky nepodpíše. Takže, dobre, či už je sfalšovaná, nie je sfalšovaná, teraz nie je podstatné. 2. marca je e, abdikácia e, carom Nikolajom II. podpísaná a už o dva dní vzniká Ukrajina zoberte si Nie, tak čas sa nám strašne ako... krátí, ale skúsme teda to chazarské dědictví ano. vlastně Ukrajiny no, i Ruska konec konců, eh, protože to je vaše velké téma. Eh, jak ano. jsem pochopil, tak hm, samozřejmě času na to moc nezbývá, ale eh, jak to konec konců teda s, tom, s tou chazarskou říší bylo? Jo, to znamená nějak, my víme, že Sviatoslav Igorevič hm, při své expanzivní politice vyvrátil chazarskou říši, popišme ano. si teda tuhle mocnost čím byla ve své době zvláštní, z jakých etnik se stávala, jakou roli hrála ve své strategické roli třeba na cestě z Ázie do Evropy a, a tak dále. Protože Aha. vím, že v těch soudových výkladech byl ten útok Světoslavů často kritizován, prý zničil nárazníkový stát, tak on byl takový dobyvatel, že když to třeba tolik neměla tehdy ta dnes takzvaná Kijevská Rus e, a bránil teda jako údajně ten stát tedy průniku e, z kočevníků ze středoazijských stepí. Já mám pocit, že to zaneseno tolika e, nebo takovou ideologií, e, že e, se to velmi obtížně rozklíčovává. No je to, je to veľmi ťažké. Ako, uh, e, poviem tak, tie, uh, tá chazárska ríša uh, prakticky existovala od roku 650, zvyčajne sa takto datuje, ale hovoria o roku 630 a skôr, po rok 969, ale ona existovala aj potom. Vidíme, že pardon, na dvore svätého Vladimíra sa nachádzajú aj poslovia, ktorí došli z e, z, pomedzi chazárských židov. V roku 1987 tam prebieha náboženská diskusia o viere, e, kde Vladimír sa pýta, ako keby tak trošku posmešne e, týchto chazárských židov, no a kde, máte vaš, kde je to vaša krajina? a ako keby naražal na to, že môj otec ju vyvrátil a oni hovoria, nemáme krajinu, lebo Boh nás za naše rieky potrestal a tak sme prišli do našu krajinu a tak ďalej. Čiže tam prebieha tá diskusia. Samotná ríša teda existovala viac ako 300 ročia a ona existovala aj po tom páde, dokonca vieme, že napríklad v roku 1061 e, eh, E, pozvali títo tmutarakáni, oblast Tmutarakánu, e, blízko Azova, pozvali jednoho z kniežat tedajších, ktoré oni nazývali tie kniežata izgojevami, to znamená tí, ktorí boli bezzemkami doslova, alebo vyvrhelmi, v tomto prípade pozvali Rostislava Vladimiroviča z Novgorodu a z jeho pomocou potom odstranili legitímneho vládcu Gleba Sviatoslaviča, ktorý bol synom Černikovského e, kniežaťa. No a tento, tento prevrat, alebo revolúcia, tento Majdan z roku 1061 napríklad e, e, vytvoril dlhotrvajúci konflikt medzi Černikovom a Tuntarakanom, tak ako medzi dneska, medzi Moskvou a Kijovom, dal by sa povedať. Mhm. No, Rostislav sa rýchlo ale uchytil v tom Tuntarakane strane a položil svoju potom ruku na tých veľa kmeňov Severného Kaukazu, hlavne na Kasogov a tam rozšíril potom ten ruský vplyv až po Kaspické more. A stal sa, dá sa povedať, tieňovým pánom Tavanského poloostrova, čo ale týmto miestnym oligarchom vonkoncom nevyhovovalo, lebo oni potrebovali poslušnú bábku, nie nejakého tvrdohlavého hrdinu a tak sa toho Rastislava alebo Rostislava rozhodli odstrániť čím skôr preč. No a potom e, Karamzin písal, že ho odtrávili e, chersonskí Gréci e, a poslali, ktorí tam poslali vraha, ktorý sa volal Kotopan. No, ale toto Kotopan to vôbec nie je nejaké grécké meno, to je znie skôr oveľa viac chazarsky ako, ako grécky a tým nechcem narazať na to, že teraz tu boli chazari do toho zapojení, ale proste ten nasypal jedno vína, Rostislavovi a keď e, to ale zistili obyvateľia Cherzonu a boli znechutení z toho, z tejto daremnosti a hanebnosti, tak tohto, e, tohto e, kapot, kotopana, kotopana ukameňovali, ukameňovali. Čiže to je zaujímavé, že ho popravili spôsob, aký bol známy zo starého zákona. nesekli ho mečom alebo neviem čo, ale ho ukameňovali. No, Takže... Eh, eh, tak jasně, teď jsme se přes, přesunuli přes oslý most k tomu tématu, jenž, ještě je vlastně konspirativně i nahlas skloňováno a, a tím podtextem zmiňováno. Jakého náboženského vyznání byli obyvatelé Kazarského státu? Áno, tak eh, Chazari boli, eh, Chazari boli predovšetkým, eh, boli predovšetkým tá, vrch, tá horná vrstva, teda tá verchuška, vyznávala judaizmus, ktorý sa tam šíril napríklad z Chorezmu, lebo Chorezmus, Chorezme na území východného, myslím, Iránu, to oblast sa nachádza, bol judaizmus pomerne masovým náboženstvom, takže a e, potom, keď tam bolo neúspešné poustanie Mazda Kitov a tak ďalej, tak, e, e, ale to ešte dve storočia predtým, lebo v 8. storočí ešte judaizmus bol sme masovým náboženstvom, tak mnohí ušli pred e, prenasledovaním potom na územie práve budúceho chazarského kaganátu. E, no a, a v 8. storočí tento proces bol potom ešte umocnený. E, začali vlastne vyznávajúci judaizmus, e, začali si hľadať novú vlast a v podstate výber už bol urobený skôr preto lebo nedaleko od tých západných hraníc Chorezmu sa nachádzala Chazária. Ináč, keď sa objavil príklad, e, príklad objavila zmienka o Chazároch v európskej vede, a konkrétne ako Bukstorf, keď vydal chazarský slovník, tak on stotožňoval Chazariu a Chorezmos e, e, si že ide o to isté, možno preto, že to začína na ch, ale jednoducho e, ešte tak tá oblasť bola neznáma. Čiže aj, te, aj tá história bola neznáma. Takže e, potom e, teda e, Chazaria sa stala novou vlastou pre tých židovských utečencov z rôznych častí sveta, predovšetkým z rímskej a perskej ríše. A ešte kaganát e, v tej dobe, treba povedať, ale objektívne vynikal takou náboženskou toleranciou. E, no a navyše sa nachádzal na to priesečník obchodných ciest veľmi dôležitých a tak mohol ponúknuť napríklad ochranu e, chazarských kaganát, myslím, ochranu pred Arabmi, aj dobrú perspektívu tým pre kvalitný obchod. E, proste to sa, mne stále to pripomína, aj keď niekto povedia, to je konšpiratívne alebo čo, ako formovanie Spojených štátov amerických. Dobro slova zmysle, nie v zlom slova zmysle, že teraz, ja neviem, ovládame teraz tu, vykoristujeme, zabíjame karavány, okradáme a tak ďalej. Ale jednoducho, oni zabezpečili cestou, ich územie prechádzala hodvábna cesta, prechádzala Jantarová cesta a oni teraz ako štátnosť e, zaručili sa, že zabezpečia, aby ten tovar prepravovaný cez toto územie bol chránený, aby jednoducho e, tam nejaký cvok nenapadol ropovod družba alebo niečo iné, ako tomu je dneska, lebo to cez ten ropovod prúdi k nám ropa na Slovensko, do Maďarska a tak ďalej. Čiže e, aj oni zabezpečili, že postarali sa o to, že zabezpečili e, ochranu pred takýmito rôznymi nájazdníkmi, aj pred Arabmi, aby karavany, ktoré tam Maďar budú putovať, mali pocit bezpečia, postavili pre nich mesta a ten obchod sa začal prudko rozvíjať a Kazárska ríša z toho 8. storočia, 9. storočia nabrala na sile, tak ako keď si zoberieme, Spojené štáty americké majú koľko? 1776 po súčasnosť, to je vlastne 2,5 storočia. A, a pozrime sa, do akého, do akého obrovského rozmachu sa dostali, aj keď dneska už ten rozmach podľa všetkého končí. Čiže toto všetko e, e bolo viac ako výhodné predovšetkým pre rachdonitov alebo radanitov. E, hebrejsky sa nazývali radhanim. E, toto slovo najskôr pochádza z perštiny, kde znamenalo tých, ktorí poznajú cestu. Čiže boli to putujúci židovskí kupci, ktorí kontrolovali biznis a tým pádom všimli si, že tá oblasť je výhodná, no tak začali sa tam usádzať a, a, a začala sa Chazárska ríša formovať ako štátnosť, nadnárodná štátnosť, ktorá a, nadobudla potom obrovské rozmery. Dobře, je to určité dědictví vlastně kijerské Rusy zároveň, eh, že o ty legendy o chazarských židech, že vlastně o aškenářské větvy e, eh, židovské jsou velmi, e, myslím v tomto smyslu hm, spolitizované a řekl bych jako až jako deformované potom pozdějším výkladem. Mě to zajímá, názory se různí a dnešní genetické výzkumy, ano, ano. výzkumy <laughs> taktéž, já mám pocit, že jsou také manipulovány, zvláště americké jasne. genetické výzkumy, tak, které zkoumají, jasne, jasne. jestli teda jsou to spíš chazaři, nebo tedy židé ne, já protože to musím zkrátit, že jo, jako jednoduše. Přece e, tvrdý nárok starozákonní je, že ten, kdo je židem, tak prostě hold jako je geneticky jaksi pokrevně příbuzný s tím starým světem, dejme tomu před Barkovbovým postáním, no a zároveň vyznává judaismus. A teď se ptám, jak to tady je u lidí, kteří tvrdí, já jsem žid a je třeba ateista a tak dále. Celá řada takových lidí je. Že a teď mě zajímá, nakolik teda opravdu je ta legenda o tom, že e, ti židé z té chazarské e, říše e, pronikli do toho slovanského světa, to znamená bývalá e, říše Pěvská a do toho potom Moskevská a jakým způsobem tedy potom se udržovala, dejme tomu, nějaká ta, nějaké to následovnictví a jak, nakolik je to jaksi věrohodné, ta, ta, ten, ten legendární vývoj. No, táto otázka, mm, ako je mi, môžem povedať, dobre známa, ako poviem to ako v tom filme Tankový prápor, že tak tohle, na tohle vám môžu odpovedať naprosto presne. A, ja takže, to a, a, <laughs> čiže tie, tie chazárske korene aškenského židovstva, e, ktoré sú častokrát kritikmi označované za nejaký chazársky mýtus, uh, tak uh, uh, oni uh, nie sú ako bohvie, ako skúmané. Dá sa povedať, že na tej oficiálnej úrovni, či už univerzitných alebo akademických kruhov a štúdiách, je to opustená historická hypotéza, ktorá viac menej vychádza z predpokladu, že askenátsky židia boli väčšinou alebo z veľkej časti potomkami tých, ktorí konvertovali na judaizmus a ktorí pochádzali spomedzi Chazarov a tí, ktorí, ktorí zasa predstavovali akýsi mnohonárodný konglomerát väčšinou turkických národov, lebo schádzali to neboli iba jeden národ. Takže teraz, e, teraz ten e, mnohoetnický národ Chazarov konvertovala z neho čas na judaizmus, predovšetkým ten vládnúci kmeň Ašina. No a tí potom vytvorili to polokočovné chánstvo na Severnom a Strednom Kaukaze a tak ďalej v jeho okolí. Čiže táto, táto hypotéza, treba povedať, je to je dôležité, je založená predovšetkým na stredovekých prameňoch, ako je tzv. chazarská korešpondencia medzi e, chazdajom Ibn Šaprútom z Kordoby e, eh, a kráľom Jozefom. No a potom e, tiež z ďalších diel, preto lebo napríklad podľa, e, podľa Jehudu Chalevyho, alebo Judule Chalevyho, ale taktiež Abrahama Ibn Dauda, v časť malý počet, malý počet Chazarov, Turkitov a tiež iných etnosov na prelome 8. a 9. storočia konvertovala na rabínsky judaizmus. Čiže to sú tie hlavné zdroje. Chazarská korešpondencia, Chazda Ibn Šaprota s kráľom Jozefom, potom Juda Halevi a jeho dielo uh, o, obratení, o obratení Chazarov a taktiež Abraham, Abraham Ibn Daud. Čiže táto hypotéza naznačuje jednoducho to, že po rozpade Chazarského kaganátu Chazari utiekli do východnej Európy, kde sa potom postarali o vznik a rozšírenie tej významnej časti židovstva tamojšieho, no a e, ktoré vytvorilo prakticky základ toho budúceho aškanáckého židovstva. E, avšak rozsah týchto konverzií na judaizmus, e, a to treba zdôrazniť, v chazarskom kaganáte stále zostala nejasný a aj dôkazy, ktoré by spájali budúce aškanátske komunity s chazarmi sú obmedzené a protirečivé vo svojom výklade. Napriek tomu, ale treba povedať, že predpoklad, že židovské obyvateľstvo Európy pochádza práve z Chazarov, pretrval dobre 200 ročia, až do roku 1808. E, no vtedy, vtedy v istých, e, v druhej väčšine takých neakademických a skôr takých marginálnych kruhoch E, sa táto téma šírila, ktorá pretrvala svojím spôsobom až dodnes. Ale aká je, aká je reálne história toho všetkého, aká je pravda, to sa, to sa nevie, ako ste povedali, viac menej tie, tie e, genetické testy alebo DNA testy jednoducho nie sú úplne spoľahlivé, respektíve sú aj častokrát možno aj vedome mali manipulované. Čiže napríklad genetici ako hebrejský, židovský genetik Doron Behar a ďalší, v roku 2013 približne dospeli k záveru, že takéto spojenie je nepravdepodobné, že jednoducho Chazarov a Židov, že e, pritom poznamenali, že je veľmi ťažké otestovať tú chazarskú hypotézu pomocou genetiky z jednoduchého dôvodu, e, preto lebo neexistujú zjavní súčasní potomkovia Chazarov, takže, ktorí by mohli poskytnúť nejaký ten genetický materiál o tom, aby sme to mohli porovnávať. Čiže to je otázka, ktorá je veľmi široká. Napriek tomu sa aj v židovskom prostredí rozšírili tieto, napríklad uh, Artur Kessler vo svojom románe, alebo knihe, ináč veľmi dobre napísanej, 13. koleno, 13. kmeň hovorí o tom, že v podstate to, to aškenánske židovstvo viac menej pochádza z Chazarov. Určite nejaká časť tam pochádza, to je 100% podľa môjho názoru, ale nakoľko sa to ešte v tom historickom ďalšom vývoji premiešalo, to je naozaj iba samotný boh. No, protože právě samozřejmě eh, souvisí velmi eh, s dnešní Ukrajinou. Eh, upřímně ano. řečeno, není možné si zastírat to, že mm, ta inklinace, zejména lidí, kteří vládnou na Ukrajině, k ano, tomu mít ano. třeba několik pasů a mezi nimi je vždycky izraelský. Já upřímně řečeno mám s tím určitý problém, protože ano. si vždycky, vždycky myslím, že když někdo chce být v politice a chce být v té vrcholné politice, že by měl mít občanství jedno, to znamená být odpovědný vůči své státnosti. Eh, tak eh, i u nás eh, jako jsem vždycky trošku rozhořčen na to, když vidím, že jsou ta občanství dvě. Nicméně po Majdanu na Ukrajině je to typické <laughs> známý výrok pana Kolomojského, který měl těch pasů několik, byl, když jako říkali, že kandidovat na prezidenta může jenom někdo, kdo má jenom pouze ukrajinské, nebo kdo nemá dvě občanství, tak on říkal, no ty já mám čtyři, že jo. <laughs> Takže můžu, můžu kandidovat. Jasne, jasne. A, a, a samozřejmě vždycky tam je to, to izraelské. Takže to tom, to mě na tom zajímá, protože to má nějakou souvislost a do toho samozřejmě existují tyhle ty staré jaksi legendy a eh, představy o tom, že tedy za všechno mohou chazaři. <laughs> Jako jo. A teď je otázka ano. prostě, kdo z jaký, v jakém kontextu toto používá. To jsem chtěl vlastně, eh, k tomu jsem chtěl, k eh, tomu jsem směřoval teď na ten závěr, jak je to s tou dnešní Ukrajinou, protože v tomto smyslu já poměrně ten Kiev dobře znám na nějaké úrovni se tam člověk setkává s různými lidmi, e, polooligarchy a politiky a, a tak si uvědomuji tuhletu inklinaci a jako určitou otrženost od toho ukrajinského národa, e, těch ano, e, špiček ano. té současné věrchušky. Áno, jasné, jasné. No tá Ukrajina je v tomto úplně zaujímavá. Ako, jednak sú tam dôležité, veľmi dôležité centra uh, židovstva, ktoré nie je ale jednotné, aby si to ľudia nestotožňovali. Tam sú ano. medzi tými prúdmi sa viedli spory, napríklad Grossman, keď bol Grossman, uh, eh, viedol spory uh, s Kolomajským a tak ďalej, myslím. Jednoducho, to nie, nie, je to, nie je to vôbec takýto jednotný prúd, teda, že všetci ťaháme za jeden povraz, všetci máme rovnakú etnicitu, rovnakú, rovnaký genofond, vôbec to takéto nie je, to je také veľmi zjednodušená, nepresná predstava. Ehm, mne povedal jeden Ukrajinec, ktorý bol svojho času vo vláde, nebudem ho konkrétne menovať, žije v Španielsku v súčasnosti. Je to veľmi kultúrny, inteligentný, vzdelaný človek, pracoval v ekonomickej oblasti, tak hovoril, že asi 75% vrchovnej rady e, tvoria ľudia, ktorí majú židovský koreň, takže e, takto on hovoril. Ale Rusi niektorí tiež píšu, u nás je to podobné, aj v Dume je to podobné. No tak nakoľko je to e, táto štatistika správna, Eh, neviem posúdiť a neviem povedať. Tie prúdy sú rôzne. Napríklad, viete, dneska eh, eh, veľmi dôležitú úlohu tam zohráva hnutie Chabat. Čiže e, Chabat Lubavič to bolo hnutie, ktoré v podstate Chabat, to je, niektorí si to milia niekedy s, chasi, s chasidmi, alebo respektíve s, chazar, s chazármi. Áno, Chabat, áno, áno, Chabat to je vlastne... Áno, Áno, to je skrátka chabat, e, znamená skrátku chokma, bína e, a dát, to znamená múdrosť, e, porozumenie a racionalita. Lebo, takže ono de facto, toto hnutie chabat, múdrosť, ponímanie a, a mm, intelekt. Každopádne toto hnutie zohráva významnú úlohu Eh, napríklad eh, veľmi dôležitým členom tohto hnutia je aj, syn, aj eh, žať Donalda Trumpa, pán Kučner. V Rusku je to Ber, Ber, Ber Lazar, hlavný rabin Moskvia celého Ruska, je taktiež z hnutia Chabad. Nedávno sa, si, sa zobrali, myslím, že jeho syn si zobral dceru hlavného rabina Odesi a že hovorili, no už príde aj vojna, ukončenie vojny skôr, čiže takéto teórie sa objavujú. Ale po tej svadbe vidíme, že ukončenie vojny nedošlo, tá svadba bola asi pred troma mesiacmi vecmi. Čiže tie prúdy sú tam rôzne, tam sú dôležité centrá Odesa, to, ale to bolo také obchodné a kultúrne židovstvo s jazzom, e, swingom a biznisom, tak to poviem jednoducho. Eh, odesity. Potom je tu to umanské, chasické, ano, veľmi silné židovstvo. Áno, áno. Potom je tu centrum, prakticky najväčšie svetové centrum, alebo európske určite, kultúrne eh, v, ne, v Dnepropetrovsku, alebo v Dnepru, ako hovorili, hovoria Rusi. No a veľmi dôležitú úlohu v tomto zohráva ešte aj samotný Charkov. Čiže tá, tá Ukrajina... A teraz, keď pôjdeme ďalej, zoberme si Mukačevo pred druhou svetovou vojnou, ale myslím, že 70% obyvateľov židovského pôvodu, boli to 5 veľkých synagóg, napríklad Morten, Morten Freeman, Kliman, slavný e, nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku, tam ja pochádzal. Čiže e, zasa to isté Mukačevo, to isté Ungvar bývali, čiže dnešne Užhorod. A tak by sme mohli pokračovať a nakoniec zistíme, že vlastne tá Ukrajina ani Ukrajina nie je. No právě. No je to, je, to, <laughs> je to velmi složité a je to opravdu na dlouhé, dlouhé besedy celé hodiny. Já vám, milí pane Jene Šafine, děkuju moc a velmi ze srdce za rozhovor. Děkuju za to poctivé bádání, odvahu i ten, za ten váš morální a přitom realistický apel vůči naší společné pospolitosti. Eh, I za tu snahu o obranu slovanstva, za obranu víry a kultury našeho um, původního světa. Děkuju moc. Já také. Já také děkuji a všem přeji hodně štěstí. <laughs> Děkuji. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na prvou změn se uslyšíme opět v pondělí 15. září v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutia.